prvej líni. Prvej líni. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Tak, ako ste počuli pred malou chvíľkou v tom džingli, začína sa relácia v prvej línii, pri ktorej počúvaní vás vítá Boris Koroni. Vyzerá to tak, a myslím, že nebudem preháňať, že dnes nejedného z vás mimoriadne poteším, totižto. Viacerí z vás mi často píšete maily, v ktorých navrhujete rôzne témy, navrhujete rôznych hostí do jednotlivých relácií, ktorých by ste u nás vo vysielaní radi počuli. No a práve meno človeka, ktorý bude hosťom tej, tej našej dnešnej relácie, sa vo vašich mailoch objavoval, alebo to jeho meno sa objavovalo v poslednej dobe vo vašich mailoch veľmi často. Mnohí ste mi tohto pána odporúčali, mnohí ste si priali počuť ho v niektorej z našich relácií, no a tak som sa rozhodol, že teda toto vaše prianie nejakým spôsobom vypočujem a pokiaľ bude možné, tak aj splním. No a výsledkom celého tohto snaženia je dnešná relácia, ktorú práve počúvate. Čo by som mal na úvod povedať k tomuto môjho, môjmu hostovi dnešného, ktorého ešte tak trošku zahalujem takým závojom tajomstva, jeho meno vám ešte neprezradím, ale čo by vám o ňom som mohol takto v úvode povedať? Hádam takú vec, aspoň v skratke, že pán, ktorý bude dnes hosťom mojej relácie, vie byť značne kritický voči súčasnému režimu. Zaoberá sa prevažne zahraničnými udalosťami, to neznamená, že nesleduje aj domáce, ale väčšinou sa vyjadruje k tým zahraničným, no a v rámci popisovania príčin a následkov nešetrí vyjadreniami, z ktorých sa istej skupine ľudí otvára, ako sa u nás na Slovensku hovorí, nožík vo vrecku. Tak napríklad Evropskou úniu označuje jako Evropský otrokársky koncentrák s pravdou a láskou na bráne. Turecko pre zmenu vníma jako větší hrozbu pre Európanov než islamský štát pokiaľ ide o migračnú krízu, v tomto prípade je podľa jeho slov celkom evidentné, že vedenie EÚ pod taktovkou Junckera, Merklovej a Olána a samozrejme s požehnaním Baracka Obamu urobia všetko preto, aby invázia migrantov do Európy pokračovala. Pokiaľ ide o NATO, NATO označuje za organizáciu, ktorá neslúži obrane občanov Európy, ale jedine k presadzovaniu amerických záujmov, presnejšie povedané k presadzovaniu globálneho ekonomického vplyvu a v prvom rade k vojne proti Rusku a aktuálne tiež proti, proti Číne. No a keď prídu na reč média, tie vníma ako nástroj, ktorým Američania rozsievajú pocit ohrozenia. Najvýznamnejšie však jeho meno zarezonovalo pri témach o Ukrajine, potom ako sa u našich východných susedov rozhorel vojnový konflikt. V dnes už kultovej relácii českej televízie pod názvom Hyde Park hovoril o tomto konflikte ako občianskej vojne s tým, že ide zrejme o jednu z posledných možností vyvolania úspešnej vojny proti Rusku, ktoré je v pomere k NATO podstatne slabšie. No, len z toho, čo som teraz povedal, len z týchto pár jeho vyjadrení alebo výrokov je zrejme, že je to človek, ktorý e, leží značne v žalúdku mnohým tým, ktorí dnes vidia v Rusku najväčšiu hrozbu pre Európu iste značne leží v žaludku aj tým, ktorí volajú po našom euroatlantickom smerovaní ako po jedinom možnom, jedinom správnom. No a napokon iste leží v žalúdku aj tým, ktorí vidia v Spojených štátoch amerických a ich politike jediného garanta demokracie a mieru na svete. Skrátka dobre, leží v žalúdku všetkým tým, podľa mňa, to ja tak hovorím to slovíčko, môžem sa míliť, pseudoliberálnym, pseudohumanistom, ktorí sa tak radi oháňajú Volterovým výrokom, pane, hlboko s vami nesúhlasím a robím všetko preto, aby váš, náro, aby váš výrok mohol zaznieť, alebo, aby váš názor mohol zaznieť. No ale títo ľudia e, toto e, vyznávajú len v teoretickej rovine, keď príde na rad prax, tak tam na Volterov odkaz alebo výrok veľmi rýchlo zabúdajú. Tak zhruba všetkým týmto leží môj dnešný host v žalúdku a aj preto Snad nikoho neprekvapí, že pána, ktorý už v tejto chvíli verím, že netrpezlivo čaká na našej Skyblinke, označuje mainstream jako proruského pometenca eh, charakteristického šírením ruskej propagandy. Vážení poslucháči, v relácii v prvej línii vítam poprvýkrát a verím, že nie posledný vojenského analytika, diplomata a podplukovníka v zálohe Martina Kolera. Príjemný dobrý večer vám prajem, pán Koler. Uh, krásný, večer všem na Slovači, kde jsem vystudoval svoji první vysokou školu. Jsem opravdu poctěn, že mohu mluvit se všemi, kteří jsou ochotní poslouchat moje názory a kteří jsou podle mého názoru přesvědčenými vlastenci. No, děkuji. což, si mysl... <laughs> což si myslím, že je v současné době jedna z nejdůležitějších vlastností. Děkujeme velmi pekne za toto pekné privítanie našich poslucháčov. Já ja len dodám, že ste študovali konkrétně v meste, které sa volá rovnako ako vy. Vy ste študovali v Martine, ak sa nemýlim, však? tak, tak. Tak, tak, Martine alebo Martine. <laughs> Tak príjemný dobrý ešte večer raz. Samozrejme, príjemný dobrý večer aj vám, vážení poslucháči. Platí to, čo vždy v týchto reláciách, že budem veľmi rád, ak sa do tohto nášho dnešného rozhovoru, diskusie zapojíte aj vy. K dispozícii máte hneď tri možnosti, ktorými tak môžete urobiť. Buď prostredníctvom mailu na adrese studiozavinačslobodnyvysielac.sk Môžete nám písať maily už v tejto chvíli, No, potom samozrejme je vám k dispozícii aj naše telefónne číslo, ale trošku neskôr, keď už nejak tak trošku vyzvrtám pána Kolera, tak potom môžete sa zapojiť aj telefonicky. Číslo 048 381 0101, to je číslo semku nám do štúdia. Ak budete mať nejakú otázku alebo názor, s ktorým sa chcete podeliť, tak smelo môžete aj telefonovať. No a tá tretia spomínaná možnosť je reagovať cez našu internetovú stránku. Keď si ju otvoríte www.slobodnyvysielac.sk, tak tam nájdete taký, také, také zelené tlačítko, že otázka do štúdia a na to keď kliknete, tak môžete takisto položiť otázku alebo vyjadriť nejaký názor a my ho samozrejme prečítame. Toľko na úvod z mojej strany, aj tieto technické informácie, tak ešte raz príjemný dobrý večer. Ja som skutočne a naozaj nefalšovane rád, že e, konečne už aj u nás v našom rádiu budete mať, pán Koller, premiéru. Ešte ste u nás nevystupovali, pokiaľ sa nemýlim. Já si nejsem úplně jistý, ale několikrát jsem do nějakého rádia na Slovensku už mluvil za poslední dva roky. Já nevím teda, jestli to bylo kvám. <laughs> Já ja, tak nevíte, že doktore, no my tých, tých rádií máme viacej. <laughs> Možno vám, možno vám aj nejaké mainstreamové dalo priestor, už u vás v Čechách je to trošku horšie s tým mainstreamom, ale k tomu všetkému sa dostaneme. Ja som skutočne rád, že vás môžem dnes privítať, minimálne teda u mňa poprvýkrát, alebo teda tak premiérovo, lebo naozaj je pravda, že, že mnohí poslucháči poslucháči mm, mi písali maily, žiadali, pro, prosili, aby som vás teda zavolal, tak som rád, že sa to takto nakoniec podarilo. E, práve preto, že vás mám prvýkrát, tak som si povedal, že istú časť tejto relácie, takú tú úvodnú, nie je veľmi dlhú, ale úvodnú časť e, by som využil aj na také trošku vaše predstavenie. Ja viem, že mnohí poslucháči, ktorí toto rádiu počúvajú, vás veľmi dobre poznajú, hlavne teda tí, ktorí čítajú napríklad portál parlamentní listy, pretože tam veľmi často vystupujete, tam vám dávajú priestor tam sa vyjadrujete, robia s vami rozhovory, ale predpokladám, že sú aj poslucháči, ktorí vás možno až tak dobre na Slovensku nepoznajú, tak som si povedal, že vás trošku týmto poslucháčom priblížim a aspoň tak v skratke preletíme tým vašim životopisom, ak teda nebudete mať nič proti. No, no, no. Dobre. No tak na tom internete sa môže človek dočítať o vás kadečo, ale okrem iného aj to, a ja som vás tak vlastne aj predstavil v úvode tejto relácie, že ste okrem iného podplukovník v zálohe. Ja som ešte bol na vojne, aj keď to už bola vojna po 89. a to vy už hovoríte, že to nebola vojna, že to už boli len také akoby skautské tábory pionierské, tak ja som ešte bol na pionierskom tábore na rok, ale toľko viem, že keď je niekto podplukovník v zálohe, tak to znamená, že musel veľkú časť svojho profesijného života venovať armáde, takže u vás to bolo tak, že vy ste, vy ste veľkú časť toho vášho života naozaj strávili v armáde, u vojska. Ako to bolo s vami? Tak já jsem byl různě. Začínal jsem vlastně v 15 letech, když jsem nastoupil na vojenské gymnázium Jana Žižky v Opavě. Tehdy byla vlastně tři vojenská gymnázia, nejstarší byla Moravská Třebová, potom byla Bratislava, potom byla Opava. A hodně, hodně, hodně později se ještě objevilo teda vojenské gymnázium v Praze, ale to byla taková už lehká detailní záležitost těsně mm. před politickými změnami. No a tam jsem vlastně mm, měl zájem, abych se dostal k letectvu, takže mhm. jsem s úspěchem absolvoval všechny prohlídky, odská, měli jsme i odskákáno na padáku, no a mhm. nakonec se stalo, že v Košicích zrovna zavřeli na rok tu fakultu, kterou jsem chtěl studovat, Mm-hmm. Protože nějak bylo moc lidí, tehdy se to dělalo plánovitě, takže prostě na rok to zavřeli, no a já jsem dostal možnost jít buď do Vyškova nebo do Martina, no a v Martině byl výzbrojářský směr a zbraně mě vždycky zajímaly, takže já jsem vlastně vystudovaný výzbrojář pyrotechnik. No a to potom s, s touto kvalifikáciou, ktorú ste si urobili, ste potom akými funkciami prešli všelijakými v tej armáde? No tak jako starý rozvratný živel jsem skončil jako, skla, <laughs> jako skladní, skladník u pluku pro politicky nespolehlivé v Lešanech. No a potom z Lešan, protože tam jsem všechny eh, šest let zuřivě otravoval, tak se mě nakonec zbavili a poslali mě na krajskou vojenskou zprávu do Prahy, kde jsem teda měl na krku opět mobilizační sklady pro změnu. Mm-hmm tam jsem eh, se po úspěšném soudu s náčelníkem této zprávy, kterého jsem porazil, tak jsem byl urychleně přesunut do ústředního vědecko-informačního střediska, což bylo naprosto fantastické pracoviště. To byla vlastně něco takové, jako byl kdysi prognostický ústav, ale to mm-hmm. byl armádní prognostický ústav. <coughs> Pardon. A <coughs> byli tam soustředěni špičkoví odborníci, kteří dělali rozbory eh, oficiálně dostupných materiálů, případně analýzy. Mm-hmm. Většina z nich eh, měla tedy nějaký politický škraloup, ať to byl rok 68, příbuzní v cizině a tak dále. Takže, ale byli to tak dobří odborníci, že eh, armáda je nechtěla vyhodit, Dokonce náčelník střediska, plukovník Žáček, protože odmítal vyhodit některé rozvratné živly, tak nedostal generála. Aha tak. A, mm-hmm. a to byla pro mě úžasná škola, protože tam byli skutečně analytici od Boha, byla tam obrovská zásoba knih a časopisů neustále doplňovaných ze zahraničí, takže tam jsem se za těch několik let skutečně hodně přiučil a navíc jsem teda absolvoval postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru hm, e, informace pro vědecko-technický rozvoj. No z toho vášho životopisu, keď se člověk naň pozrie, teda z zrejme jednak toto práve, čo ste teraz povedali, že ste si v tej armáde prešli viacerými funkciami, ale zároveň vy ste teda e, popri tých armádnych funkciách pracovali aj ako analytický pracovník, čo spomínate, ale takisto aj v rámci licečnej správy ministerstva priemyslu a obchodu a zároveň, a toto ma mimoriadne zaujíma, aj na ministerstve zahraničných vecí, konkrétne sa spomína Irak a Kuwait, No toto ano. by mě mimoriadne zaujímalo, čo ste vy tam v tom, to ste boli osobně v Iraku v Kuvajte, tam ste niečo... Tak, tak. A, ano, no, a čo Takhle já tam... bych bleskově teda skončil u armády, jsem potom ještě pracoval několik let v leteckém muzeu a vlastně jsem zahájil práce na vybudování muzea v Lešanech mm-hmm. K, pro které jsme stáhli z celé armády několik set kusů techniky a dokonce e, mě pr, vlastně první ředitel Slovenského eh, vojenského muzea jako jediného ocenil za to, že jsem byl jediný, kdo se k němu choval slušně a napomohl tedy vybudování sbírek techniky, pozemní techniky, doplňují ve Slovenském vojenském muzeu. A eh, potom tedy jsem z vojenského muzea jsem po několika letech odešel šel jsem do civilu, tam jsem dělal krátce hlavního manažera u jedné firmy, mhm. no a potom jsem se dostal na um, ministerstvo průmyslu a obchodu, tam jsem pracoval na licenční správě, což je vlastně pracoviště, které provádí kontrol, kontrolní režimy s vzhledem k mezinárodnímu pohybu zbraněmi, municí, mm-hmm. případně vojenským materiálem a tak dále, vyrábí zákony a tak dále. Mm-hmm. No a vlastně v rámci tohoto pracoviště jsem se dostal jako dobrovolník na misi do Eh, Kuwaitu a Iráku, teda přesně řečeno do Iráku, ale základnu jsem měl v Kuwaitu. Eh, nakonec to bylo vlastně celé změněno a stala se z toho takzvaná zvláštní mise. Já jsem tam byl v podstatě téměř rok a nakonec se z ekonomické mise, protože naše republika do toho nebyla schopna vlastně investovat, tak se z toho stala spíš taková mise informační. Eh, hmm. Velmi dobře jsme spolupracovali s tehdejší slovenskou konzulkou, což byla smírně chytrá chytrá dáma, která, která teda později vlastně odešla, pak teprve byl vytvářen, vytvářen velvyslanecký úřad v Kuwait City. Ale musím říct, že Emíra byla skutečně výborná a to dneska na ní vzpomínám jako na špičkovou odbornici, jaké může mnohý stát v Slovensku závidět. Čiže v tom, v tom eh, Iraku a Kuwaiti jste zase neboli daleko od těch armádnych záležitostí, hej? Zase se to točilo <laughs> okolo zbraně a týchto věcí? No, armády, to obrany. Nakonec, já jsem měl vlastně pracovat u generála Garmera, což byl původní šéf Orha, jenomže toho americká vláda odvolala, protože měl velmi rozumné názory. Na, <laughs> a to jistě jak jinak. <laughs> protože měl velmi rozumné názory na situaci v Iráku a chtěl Irák stabilizovat. A místo mm-hmm. tam pozvali poslali, Ježíš, já si teď nemohu vzpomenout na jméno toho člověka, to byl druhořadý diplomat z amerického ministerstva zahraničí a ten prostě rozvrtal skutečně, co mohl a stal se šéfem CPA, Hmm. A výsledek byl ten, že když jsem teda odlétal po té téměř roční misi, tak ve své poslední zprávě jsem upozorňoval, že pokud jako se nezmění politika tam, tak dojde k občanské válce a skutečně pár měsíců poté, co jsem odletěl, už se bojovalo o Faluju. Hmm. Takže já jsem tam nejdřív přiletěl vlastně v rámci ekonomické mise, ale nakonec jsem tam vlastně pro naše ministerstvo zahraničí dělal něco, co se pohybovalo v podstatě na hranici rozvědky. Hmm. Tam jsem některé noci trávil tím, že jsem se, že jsem se procházel po Basře, tam jsem si vybudoval dokonce i vlastní kontakty, získával jsem tam vzorky iráckých a dalších zbraní a tak dále. Takže bylo to velmi zajímavé, svého svým způsobem dobrodružné. A to bylo v kterém že... roku? To se o, jakých, o jakých rokoch bavíme teraz? 2003, 2004. Čiže to bylo, teraz mi pomožte, to bylo ještě před tou inváziou do Iraku. Američanů. To bylo po to to, bylo po. Já jsem no. přiletěl v podstatě v době, kdy boje končily, už byl mm-hmm. rok 2003. Mm-hmm. Mhm. No právě to jsem se chcel spýtať, že ako to na vás, jako na člověka, který tam vlastně působil, který si, ako vravíte, ty, tie oblasti sám prechádzal, mali jste informace, jako se vraví z prvej ruky, že ako to na vás působilo, keď jste počúvali ty, reči Američanov o tom, že treba zasiahnuť, že jsou tam chemické zbraně a aký je tým rež, režim Sadama Husajna nebezpečný a ako s tým musíme niečo robiť. Colin Pavel vtedy vystúpil v organizácii OSN a mal pred, predostrieť tie nezvratné dôkazy. Tak ako to na vás pôsobilo? E, pýtam sa to práve preto, lebo ja som tu mal nedávno v tejto relácie človeka, ktorý pôsobil na hranici práve rozviedky. To, a on aj priznal, že bol vlastne špion Slovenska počas vojny v Juhoslávii, keď bol bombardované, keď bol bombardovaný e, Belehrad. No. A on hovoril o tom, že ale ja som domov posielal úplne iné správy, ako som počul večer v, v, v, v televíznych novinách. Ja som, a ja som sa spýtal, že či z toho nie je frustrovaný. On hovorí, dodnes som z toho frustrovaný. Tak aj vy, to ma zaujíma, že ako človek, ktorý to vlastne zažil na, na vlastnej koži, videl veci, ktoré my bežne nevidíme a potom videl niečo v televízii, čo sa tvrdilo, že ako to na vás pôsobilo? No já bohužel musím říct, že mám podobnou zkušenost, jinak jsem si vzpomněl, ten šéf CPA se jmenoval Paul Bremer, opravdu teda hrůza, takový šapíro, když to řeknu mm. na rovinu. Mm, Jo, přesně takový Šapíro typ, to je prostě... teraz velvyslanec u vás v Čechách. Ano, myslím. prostě namyšlený, cizácký, protivný, protinárodní a tak dále, tak já ho vnímám teda. Mm. A takže, eh, jak bych to řekl, já, když jsem tam přiletěl, tak jsem se samozřejmě musel chvíli rozhlédnout, ale když jsem začal mluvit s Iráčany, tak jsem zjistil, že řada věcí je jinak. Především, já, když mi tam avizovali, že někde jsou uložené, nebo by mohly být uložené nějaké materiály z hlediska chemických zbraní, tak já jsem to okamžitě hlásil náčelníkovi základny, s kterým jsme byli dobří kamarádi. No a ejhle, my jsme neměli teda dost vojáků no to, aby jsme mohli tam vyrazit bojově. No tak jsem říkal, tak to pro boha předejte Britům, že my jsme byli vlastně nejblíž britské zóně. Mm. No a nakonec jsem zjistil, že ono to nikoho nezajímá, přestože to teda asi byla naprosto reálná informace o tom, že by tam nějaké chemické zbraně nebo zbytky z té jejich výroby být mohly. Hm. Takže oni nejen, že teda lhali, ale pokud by se tam něco objevilo, tak je to vlastně ani nezajímalo. Nemyslíte vážně toto čo No to já mohu tvrdit zcela jistě, protože jsem se sám nestačil divit těm reakcím. Prostě jim to bylo fuk, že, že se tam něco objevilo, že mi to prostě Iráčani nahlásili. Tam, to byl, tam byl na kraji Basry sklad vlastně že, konstrukčního železa, když to řeknu přesně. Mm-hmm. A pod tím konstrukčním železem údajně měly být uloženy právě nějaké tyhle chemické materiály. No a nebol ten nezaujím ich práve spôsobený tým, že možno čakali, že sa tam niečo nájde a keďže sa nenašlo, tak už tomu neprikladali žiaden, viete, dôraz, ni nič podobné, že možno práve no, preto bol ten ich no, prístup taký Ja laxný. si myslím, že oni věděli, oni věděli, že se nic nenajde a tak předpokládali, že, to, že, že, že nebudú ani hledat, protože proč, že dôležité důležité že Irák obsadili. Já bych jenom zdůraznil, že tam bola ještě jedna zajímavá věc. Když jsme tam přiletěli, tak jsme si byli podívat na rafinérie v Bastře. Mm. Eh, rafinérie to přežili až na jeden patrně zásah omylem do jednoho chladiče, jedné jednotky. A zjistili jsme jednu věc. Američani sice bombardovali kde co, ale, ne, ale nedali ani jednu ránu do rafinérií, ani jednu ránu do komunikací. Takže oni už bombardovali s tím, že ty rafinérie se jim budou hodit. Mm-hmm, že věděli, že nebudou ničit něco, co se potom, co budou využívat, hej? <laughs> tak, tak, tak, tak. No to je vzácná skúsenosť, že keď teda si sa zhodnete s tým pánom, inak sa volá Marko na priezvisko, že, že asi taká frustrácia sa potom donesie domov z takéhoto ne, niečoho. Keď, keď vidíte tie veci, ktoré bežný človek nevidí, viete to, čo bežní ľudia nevedia, a potom počúvate to, čo sa tvrdí v médiách, to asi nie je celkom najjednoduchšie sa s týmto vysporiadať. Já jsem tam vlastně navrhoval po určité době, asi po půl roce, několik, za, několik programů. A v jednom z nich, což byl obraný program, jsem navrhoval, aby zaměstnali bývalé důstojníky a podůstojníky Sedámovy armády, které naprosto idiotsky vyházeli, vyházeli na dlažbu a ti neměli z čeho žít a vytvořili z nich stíhací prapory, které by bránily naprosto otevřenou hranici do Iránu. Já jsem se tam dvakrát setkal s iránskými ozbrojenými silami, které se volně pohybovaly na nákladních automobilech po Basře. Hm. Já jsem nevěděl, co to je, oni to byli teda oblečení v černém, vyzbrojení Kalašnikovi, jezdili na nákladácích. No tak jsem vyrazil za svými známými iráckými, když jsem se tam vždycky ometal večer a mm-hmm Říkal jsem jim, jako pro boha, co je to za lidi, ty nepatří prostě tady k nikomu, koho znám, to nejsou vaši policajti, nejsou to vaši vojáci, nejsou to Britové, co je to zač? A no, oni říkali, to jsou Iránci, ty tady jezdí úplně volně. <laughs> Já myslel, já myslel, že spadnu na zem, když jsem to slyšel. My jsme byli poměrně slušný kus od iránských hranic a Iránci tam běžně operovali, kradli tam, unášeli děti a podobně. Hm tam byly situace, že Iránci vykrádali, vykrádali elektroinstalaci, kterou tam trhali z domů, měděné kabely a zažil, zažil jsem, že mě známý Iráčan vyprávěl, že tam zabránili jeho známý únosu dítěte s tím, že zahájili na Iránce palbu z Kalašnikovů. Takže tam byly skutečně zajímavé věci, hmm. ale opět na tuto situaci nikdo nereagoval. Já jsem nechápal, jak můžou obsadit američani, protože to byla z 90% americká akce, že jo, hmm tak jak můžou obsadit stát a nechat otevřené hranice do sousedního státu, odkud tam lezli teroristi, placení iránskou vládou, když to řeknu úplně na rovinu. A tyto hranice byly neustále otevřené a nikomu to nevadilo. No a dnes už si na to větě odpovedať? Či stále je to velký otázník? Ako to mohli tato já nevím, jestli to byla neschopnost, nebo jestli to byl nějaký zájem, že oni, že někdo měl z toho kšeft, protože z Iránu se tam vozilo zboží, samozřejmě také tam se, se to prodávalo, většinou to byla nějaká čínská, azijská produkce, což vlastně ty Iráčany vůbec drželi nad vodou, protože oni neměli odkud dovážet, potom začali dovážet e, auta z Kuwaitu a z okolních zemí, ze Saudie a podobně, to byly strašné vraky, v tom byla díra v podlaze, že člověk, když si do toho sednul, tak se bál, aby se nepropadnul, hmm. nicméně oni to radostně nakupovali. <laughs> ale tam, tam jako některé věci byly naprosto nepochopitelné a já jsem teda navrhoval, jak říkám, třeba využití těch iráckých důstojníků po důstojníku a upozorňoval jsem na to, že pokud tyto odborníky nezaměstnají, že bude zle a dneska <laughs> jako je vidíme, tyto lidi mnohé e, na straně takzvaného islámského státu, přitom to nebyli žádní islámští fanatici, to byli básisti a Saddam Hussein a básisti byli vlastně téměř protiislámští. Jo. A dneska jsou z nich bojovníci za islámský stát, takže jako žasnete, co dokáže vytvořit americká politika. Básisti to, aby vedeli posluchači, to nejsou, že basisti, alebo teda vezni, ale básisti znamená, že, že príslušníci strany bás, eh, strany, do které teda patří aj, aj současný prezident uh, Sýrie. Sýrie. no, Aj z toho, čo ste doteraz povedali, je teda evidentné, že v tej vojenské oblasti máte naozaj značný prehľad, značné skúsenosti. A teda, keď sa opäť pozrieme do toho vášho životopisu, keď ešte chvíľku sa tak budeme o vás baviť, tak je celkom logické, že po tomto všetkom, čím ste si prešli, tými všetkými funkciami, tak ste následne teda začali sa venovať tomu, čo najlepšie poznáte. Stal ste sa vojenským analytikom, ktorý sleduje oblasť vojenských technológií. To ste konec koncov študovali aj v Martine. E, sledujete vojenskú históriu, riešite bezpečnostnú politiku, publikovali ste stovky článkov v najrôznejších časopisoch, ste aj dokonca autorom niekoľkých odborných publikácií a hlavne stal ste sa aj spoluautorom knihy pod názvom Od Veľkej Moravy k NATO ano, to by asi tak bolo, to by bolo asi tak všetko k tomu vášmu životopisu, no samozrejme by toho bolo viacej, ale toto tak v skratke stačí. Ale teraz otázka, prečo toto všetko spomínam? Nuž, práve preto, lebo predpokladám, že e, v tom dnešnom nepokojnom svete, kedy sa veľmi často skloňujú také pojmy ako bezpečnostná politika, obraná stratégia, vojenské technológie, uh, Eh, musíte byť, respektíve, toto dávam do zátvorky a viem, prečo to hovorím, museli ste byť eh, pre média po všetkých týchto skúsenostiach osobných veľmi ceným prínosom. Eh, je to naozaj tak? Alebo ste, no. ste, alebo ste už iba bývali, alebo ste doteraz hosťom relácií, ktoré sa venujú spomínanej problematike? Lebo viete, získať človeka do relácie, ja viem, prečo to hovorím, uh, získať človeka do relácie s týmito skúsenostiami v oblasti vojenskej, obrany, ja neviem akej, to je prostě velmi cenná vec. A právě v dnešnom svete, ktorý je taký nepokojný, tak, tak sa pýtam, že či je to naozaj u vás tak, že či tie média vaše u vás v Čechách využili tento potenciál, který vy teda máte? Tak já jsem do roku 2014, přesně řečeno do srpna, byl poměrně častým hostem, především na dnes již zaniklé televizi Spravodajské Z1 a potom jsem měl za sebou asi nejvíc vystoupení v české televizi ve směs tedy na ČT24. Mm-hmm. Ovšem v srpnu 2014 jsem dvakrát po sobě skritizoval americkou politiku na Ukrajině, no a poté už přišel rozkaz a mají zákaz mě tam zvát. Já jsem si to několikrát ověřil a skutečně je zákaz, že tam nesmím páchnout jako normálně hlavní host nikam. Jo, takže to je jedna věc. Jinak občas se objevuji na nově, občas se objevuji na primě, eh, občas se objevují v českém rozhlase a samozřejmě objevují se na internetu, především na parlamentních listech, což je dnes nejčtenější server. No já jsem, já jsem se to pýtal zámerně, lebo já vím, že v tom <laughs> srpnu, teda to je myslím po našom eh, august, august tak v, <laughs> august, v auguste před dvomi rokmi vy skutečně jste vystupili aj v té už spomínanej kultové relácii české televízie Hyde Park. Ano, to byl můj a... třetí Hyde Park, bych a doplnil. Prosím vás, že... Údajně, že... údajně je to divácky nejúspěšnější najúspešnejší Hyde Park všech dob. No a si, že teraz, pre, jsem si ten Hyde Park pozrel. Já povím, že, že veď podľa mňa ste nič také, kvôli čomu by ste sa mali nakoniec ocitnúť na blackliste, nič také strašné nepovedali, tak toto, mne to prostě nejde do hlavy, lebo ja viem, že od toho 2014. toho augusta sa skutočne spustila taká mediálne šialenstvo okolo vás, však k tomu sa dostaneme, čo všetko vyňuchalo Echo 24 a, a, a rôzne blogy, ktoré sa zrazu písali, ale prosím vás, to povedzte poslucháčom, ktorí to možno nevideli, ten Hyde Park, čo, ako, čo také strašné ste vy v tej, v tej relácii povedali, že zrazu ja? ste skončili ako prostě taký vyhnanec na periférii, ktorý zrazu má do Českej televízie zavreté dvere po tých všetkých skúsenostiach, o ktorých sme doteraz hovorili. A tak česká televize se za poslední dva roky velmi změnila. Ona to nebyla špatná televize, ale dneska skutečně platí to, co se o ní říkalo ještě za společného státu, že pravda začíná tam, kde končí signál české televize. <laughs> Tehdy to <laughs> To je krásné. no. a, takže situace je taková, že bohužel tam se zpravodajství změnilo na propagandu a poměrně velmi primitivně já mám někdy dojem, že ta propaganda je hloupější, než jsme zažívali před listopadem. Takže to je opravdu smutný vývoj. Já si přesně nepamatuji, co jsem tam říkal, ale v podstatě jsem tam řekl pravdu, že válka na Ukrajině je vyvolána geopolitickými zájmy Spojených států. To asi těžko někdo popře je tam otázka vztahu Ruska a Ukrajiny a Faktem je, dneska si to můžeme říct na rovinu, že Rusko vlastně Ukrajinu dlouhodobě živilo, protože Ukrajina po té, co se slavnostně otrhla díky schůzce Gorbačova, Kučmy a teď někoho, teď nevím, jestli to byl prezident Běloruska, tuším, že ano, se vlastně rozpadl tehdejší sovětský svaz, tím začal tedy rozpad sovětského svazu. No, Ukrajina se otrhla no, a v podstatě od té doby ovládali klany oligarchů, kteří soustavně rozkrádali. Ukrajina se je snad nejchudší země v Evropě, má nejnižší porodnost v Evropě a já jsem psal svým kamarádům do Kijeva, že se budou divit, ale že budou možná ještě zjistí, že mohou být ještě chudší a obávám hmm. se, že mám pravdu, to je naprostá katastrofa, co se tam děje, tam skutečně rozkradli a zničili stát rozkrádali tam vlastně ruskou ropu z ropovodů, no a když už to měli rusové dost, tak začaly problémy. Hmm. No dneska holt je neživí Rusko, pro změnu je živí Evropská unie z našich daní. Ukrajina to je, to je ukázkový příklad toho, jak si podle mého názoru představují nadnárodní oligarchové budoucnost Evropy, to znamená stát ovládaný jedním nebo několika oligarchy, eh, pár vojáků a policajtů se zbraněmi v rukách a potom nějaký jednotný dav levných pracovních sil bez, bez práva eh, na cokoliv, který bude jenom k tomu, aby dělal levnou pracovní sílu. Mm. No, toto jste tam zhruba hovorili v tej, tej relácii, v tom Hyde Parku. A potvrzuje se to. A jednak se to potvrdzuje, a jednak eh, teda to, čo už potom přišlo, v tom mal prsty i portál Lecho 24, Eh, ktorý teda začal veľmi byť do toho, aby ste už ďalej nevystupovali v takýchto televíziách. Dokonca Český rozhlas e, zareagoval na túto žiadosť Echo24, že teda nemieni vytvárať žiadne blacklisty a ne, odmieta vytvárať nejaké zoznamy nepohodlných osôb, čo je spôsob, svojím spôsobom strašné konštatovanie, že teda my po nie, niekoľkých desiatkách rokov v demokracii sa tu musíme brániť, že keď teda poviete niečo, čo sa nehodí, tak zrazu vás chce niekto zaradiť na, na nejaký blacklist. Ale predpokladám, že zhruba od tohto obdobia, od toho augusta 2014 ste sa stal putinofilom a, a rusof, rusofilom a agentom ruským, který tu šíří propagandu Rusku. Zhruba tam někde se to začalo? No, bylo to ano, začalo to vlastně článkem v časopise Echo 24, který, který napsal bývalý nomenklaturní svazák Pavel Baroch, a to nikoliv na poput americké ambasády, ale na poput bývalých eh, politruků předlistopadových, kteří pracovali na ministerstvu obrany a neměli mě rádi. Jenom bych doplnil, že nejsem ani ruský eh, agent, dokonce ani žádný zvláštní rusofil, já jsem normální český vlastenec a pouze nechci to, aby díky něčím cizím zájmu jsme se dostali do války s Ruskem, na tož tedy jaderné války, to opravdu tedy ne. Hmm. No áno, to poviete, len viete, to, to aj my hovoríme tri roky v tomto rádiu, že nie sme žiadni putinofíli ani rusofíli, len ako náhle poviete niečo kritické voči súčasnému režimu, tak to je buď ste s nami, alebo proti nám. Nič mimo toho iného neexistuje. To je prostě tak. No ale e, čo, čo už ste aj vy povedali, a to chcem tu v tejto relácii prostě spomenúť, je to Echo 24, ktoré teda až tak ťažko nieslo tú vašu kritiku smerom k Ukrajine, že teda sa potom pohrabovalo vo vašej minulosti a vyťahlo na vás takú vec, že ste teda v minulosti ešte za socializmu pôsobili vo vojenskej kontrarozviedke a že ste teda mali údajne e, ublížiť niekoľkým ľuďom, ktorých ste mali nahlásiť svojim šéfom. Tak teraz tu v tomto rádiu povedzte mi, že či je to celé pravda, ako to vlastne je, a jistě to je Ano, já jsem pro vojenskou kontrarozvědku skutečně pracoval, nikdy jsem to nepopíral mimochodem, jako kdykoliv se na to někdo zeptal, já jsem to přiznával na rovinu. Hmm jo, což eh, já, na rozdíl od všech ostatních, kteří se všichni zaklínají, že tam nebyli a nikdy nepracovali, což je směšné. Mimochodem, vojenská kontrozvědka měla 4700 spolupracovníků, státní bezpečnostních měla asi 70 tisíc, bych doplnil. A ty vztahy mezi vojenskou kontrozvědkou a státní bezpečností, přestože vojenská kontrozvědka stejně jako třeba spravodajci eh, civilní byli papírově podřízeni, eh, podřízeni státní bezpečnosti, tak byli poměrně poměrně napjaté. Já to pak mohu doložit na nějakých konkrétních příkladech. Co se toho týče, eh, tyto služby má každý stát. Eh, dodal bych asi tolik, že vojenská kontrozvědka se starala o armádu. Zatímco státní bezpečnost si platila rezidenty, hráli komedie a dělali provokace. Ku příkladu, ku příkladu situace taková, mohu uvést praktický hmm. příklad že eh, svého času jsme řešili s kontrášem nějaký případ a já jsem říkal, no ale to se prostě nedá udělat normálně, protože to by byl podraz, jo, to by hmm. jsme, hmm. ten člověk je v pořádku a to, to by jsme na něj museli dělat provokace, to není možný a Marian říká, no jasně, ale provokace jsou u nás zakázány, nejsme u STBáku. Hmm. Jo, takže to bych doplnil, že ty přístupy byly poněkud jiné. Eh, co se týče, eh, co, jinak bych doplnil, že vlastně povinnost oznamovat eh, protistátní činnost měl a má dodnes každý voják z povolání. Takže já jsem dělal to, co je povinností dodnes každého vojáka, ať se to komu líbí nebo ne. A doplnil bych ještě jednu věc. Tam se vzpomínají naprosto konkrétní osoby. Mm-hmm. Takže já bych jednu tu osobu připomněl a nedávno jsem se potkal zrovna s kámošem, původem je ze Slovenska, no a ten, se, ten mě vidí a tak se říká a <laughs> pokřikuje na mě, hele, už ti ten a ten poslal děkovný dopis. <laughs> a já říkám, jako co se děje? A on říkal, no, vždyť mluvili o tobě s tím a s tím. No. Ona ta situace byla přesně opačná, než samozřejmě ti, kteří si přečetli papíry, vlastně si myslí, anebo než se snaží prezentovat. Eh, totiž ono záleželo vždycky při té službě a práci pro vojenskou kontrarozvědku na tom, co člověk chtěl udělat a jestli hmm. si dal pozor, jestli někoho nepotopí a neudělá svinstvo. Hmm. Já jsem se popravdě řečeno snažil, abych nikoho nepoškodil a nevím o tom, myslím, že se to ani nikomu nepodařilo za, to, za ty téměř dva roky najít že bych někoho poškodil, protože určitě se všichni velmi snažili, ale bohužel měli smůlu a zjistili, že jsem opravdu nikoho nepoškodil z politických mm-hmm. důvodů. Jestliže jsme poslali před prokurátora nějaké zloděje a kriminálníky, tak za to se nikomu omlouvat nebudu a opět říkám, to je povinnost každého eh, důstojníka. A to vám ani nikdo nevyčíta, tam skoro oni eh, Vecho 24 tvrdili, že jste mali nabonzovat nějakých svých kolegů v No, já bych to dokončil, já bych to dokončil. A jak mě právě ten kámoš, to je slova, který žije tady, mm-hmm. takže jako, eh, či mi poslal ten a ten děkovný dopis, no to bylo totiž takto. Ten kluk byl Slovák, mm. měl na Slovensku uh, přítelkyni. Mm. A ta nechtěla jít do Čech. No tak my jsme vlastně přemýšleli, co s tím. No a nakonec jsme zjistili, že když se trošku jako eh, politicky při, při, při, při, hm, přišpiní, tak nebude moc sloužit na západním okruhu a dostane se domů. Když se mhm. podíváme na spis toho člověka, což samozřejmě hlupáky v Echo 24 nenapadlo, takže kdyby se podívali do jeho personálního nebo kdysi kádrového spisu, tak by zjistili, že přes to, co teda strašného provedl a co, jak já jsem ho hnusně udal, tak tam nenajdou zápis ani o pohovoru s ním, mm-hmm. který, by, který bylo potřeba a přímo rozkazem dělat. To znamená, to se všecko skončilo tak, že se to zatušovalo a on jel domů za svojí kámoškou a měl pokoj a nemusel sloužit v Česku. Mm-hmm. Jinak tam mám, můžu uvést další příklad. Měli jsme kolegu, to byl chemik, No a ten eh, byl to jako velice inteligentní kluk, ale psychicky nezvládal službu armády. Takže chlastal, přepíjel alkohol, řídil pod vlivem alkoholu, on byl schopen věc v rauši normálně mezi děti, které si hráli s autem a tak dále. No a když už bylo opravdu zle, no tak velení pluku se rozhodlo, že ho pošle do kriminálu. No a to zase jsme to probírali s kontrášem a říkali jsme jako pro boha, ale on to nepřežije. No tak co s tím? No tak samozřejmě udělali jsme teda to tak, že jsme zase ho trošku přičoudili politicky a odešel v klidu od armády a jako <laughs> takovou zábavnou pointu bych řekl, že si potom vzal dceru nějakého vysoce postaveného lampasáka. Mm. <laughs> No dobre, však nemusíte všetky tie príklady hovoriť, aké je to zaujímavé, ale, hej, veď práve, ale zkrátka toto je jedna z vecí, ktorú keď e, si niekto o vás študuje, zistuje, tak na toto vždy narazí. Hej, to echo tam prostě zarezonovalo a vyťahlo na vás túto vec. Môžete vy v tejto relácii dnes pred poslucháčmi povedať teda jednoznačne s čistým svedomím, že ste nikomu nikdy vedome neublížili, ne, nepoškodili v tejto já funkci? Jsem přes, já jsem přesvědčen a já mám i kopii celého svého spisu mimochodem, jo, hmm. takže mohu uvádět i ty pozitivní příklady, kterých je řada, nejenom tyhle dva. Hmm ale já jsem přesvědčen a věřím, že byla velká snaha něco na mě vyhrabat. A, jsem, a mohu říct, že jsem skutečně z politických důvodů nikoho nepoškodil. Hmm. To je důležité. Pokud, a pokud ano, ať mi ho přivedou a ukážou. Hmm. No. Já jsem přesvědčen, že ne. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že tehdy neexistovala vojenská policie a vojenská kontrolozvědka plnila i úkoly vojenské policie, takže my jsme měli značnou část případů kriminálního charakteru, ať se jednalo o krádeže, krádeže zbraní, rozkrádání, honili jsme zběhy, třeba byla situace, že utek voják, nevím ani kde, se samopalem, sebral dvě ženský a drželi jako rukojmí v chatě na Sázavě, my jsme ho obléhali, jo. Hmm. Takže to jsou takové věci prostě kriminálního charakteru, což většina lidí si stále myslí, že vojenská kontrarozvědka neměla nic jiného na práci, než pro nás rezidenty. My jsme tam žádné rezidenty ani neměli, to se starali STBáci. No, e, vy jistě toho člověka budete poznat, e taký známy český disident, analytik a mimochodom člověk, který tiež pracoval v spravodajských službách, volá sa Jan Schneider. Samozřejmě uh, znám. Já říkám, že to je jeden z čestných dizidentů. No on, on eh, sa vyjadril pre portál Echo24.cz, eh, alebo teda hovoril o tomto portáli a spomínal túto vašu kauzu, keď hovorí o tom, ja ho chvíľku budem citovať, uh, Eh, ktorý hovorí, že Echo24 túto lustračnú kauzu vytvoriť, eh, vytvoril ktorý teda túto kauzu vytvoril, musel priznať, že Martin Koller sa dovtedy nevyjadroval zaujate, dokázal byť kritický na akúkoľvek stranu, považoval lito za dôvodné a v tom bol zrejme kameň úrazu. Koller presvedčivo demaskoval rôzne omily, polopravdy, nepravdy, lži, dezinformácia, propagandistické triky. Z propagandistického hľadiska je koler nielen nepoužiteľný, ale priamo škodlivý. A pretože sa úbožiaci väčšných dôkazov v diskusii nemajúcich uchyľujú k argumentácii ad hominem, pozreli sa na kolerovú minulosť. Budíš? I to by sa dalo skousnout, měli by ale současně statečně odhalit i své hrudníčky, a dát na stůl, kdože se to tu chce s kým poměrovat, co do morálního profilu. To povedalo vás Jan Schneider. No a práve aj na základe toho, čo som teraz prečítal, ma zaujíma takáto vec. Ja som sa to už pýtal viacerých hostí v tejto relácii a zaujíma ma aj váš názor na to, že pán Koler, skúste mi to vy vysvetliť. Vy, človek, ktorý ste toho veľa v živote zažili, máte už nejaký ten vek skúsenosti a tak. Ja tomu naozaj úprimne sa priznávam, nerozumiem. A skúste mi vysvetliť, ako, kedy a hlavne prečo a za akých okolností sme sa my tu všetci kompletne u vás v Českej a aj u nás na Slovensku, a nie len, aj v Európe celkovej, ale hovorme o našich dvoch krajinách, u vás v Čechách, u nás na Slovensku. Kedy sme sa my tu tak nepozorovane, pomaličky, po, kvak, po kvapkách dostali do doby, kedy už iný názor, ktorý vy si dovolíte vysloviť a ktorý nie je v súlade s tým, čo sa má aktuálne hovoriť, Kedy sme sa dostali do takejto doby, do, takej, do takejto súčasnosti, v ktorej tu sme? Že iný názor, ktorý vy si dovolíte vysloviť v českej televízii, napríklad na Ukrajinu, ale to, to je jedno na čokoľvek iný názor, už nie je obohatením do diskusie, ale je to ale stane sa to konkurenciou, ktorú treba čím skôr zašliapať do zeme. A zašliapať znamená, nájdem niečo z minulosti na ňo, bol to kontráž, ubližoval ľudia, to je jedno, hoci čo. Len žijeme v dobe, kedy sa iný názor nenosí, kedy je iný názor ako ten všeobecný, pretláčaný, potlačovaný a tí, ktorí si ho dovelia povedať, sa podľa mňa opäť začínajú ako takí disidenti objavovať proste kde si na periférii v nejakých internetových rádiách, ktoré majú proste záber neporovnateľný v porovnaní s mainstreamovými médiami, tak mi skúste vy, sveta znali rozhľadený človek povedať, Pán Koler, ale úprimne sa to pýtam, mňa to skutočne zaujíma. Kedy k tomuto došlo, že, že sme sa dostali do doby, že iný názor je takým obrovským problémom, ktorý treba čím skôr umlčať? <laughs> Podle mého názoru je to naprosto standardní situace. E, každý systém e, vzniká nějakým způsobem. Ten náš vznikl jakousi komediální revolucí ze zahraniční podporou. Eh, došlo ke změně pozic a obsazení pozic ve především ve státní správě, následně tedy i v oblasti majetku a podobně. A dochází k tomu, že z revolucionářů se stávají lidé, kteřím už vůbec nejde o to, aby revoluce pokračovalo, aby se naplnili tedy zájmy většiny lidí, aby se všichni měli dobře, ale jde už jim jenom o to, aby se měli dobře oni. To se můžeme podívat na vše možné revoluce ve světě, nakonec zjistíte, že z revolucionářů se stala uzavřená kasta, která z té revoluce a z jejich výdobytků dobře žila a ostatní, kterým se to nelíbilo, tak těm byla schopná klidně sekat hlavy. A, podob, a to znamená, že jim jde o to, aby si udrželi svoje pozice získané tímto převratem. Udrželi je samozřejmě i pro své rodiny. No a tím pádem vlastně doschází k tomu, že se zastavuje to, čemu se říká sociální mobilita. A je sociální mobilita znamená, že se vytvoří úzká vládnoucí kasta e, a ten zbytek národa nebo státu, to už je jedno, jak to ohraničíme, hmm. no tak ten vlastně je v pozici, že už má jenom držet hubu a makat, když to řeknu úplně sprostě a na rovinu. Takže tady jde o to, že z toho zbytku už se brání komukoliv, aby se dostal nahoru mezi tu povýšenou kastu. No a jestliže je tato kasta ještě udržována vlastně pomocí ze zahraničí a tak dále, tak nám opět narůstá revoluční situace. Já tvrdím, že my jsme po 25 letech tam, kde jsme končili, kdy lidé byli naštvaní na to, že vláda většině vyráběla tanky a většině tady se lhalo v televizi na všechny strany a dělala se propaganda a vytvořilo se tady poměrně uzavřená kasta eh, komunistické či reálně socialistické nomenklatury a lidem to vadilo, chtěli něco jiného. No a dneska se nám po 25 letech ten vývoj pěkně kruhem vrátil zpátky. Opět tady máme nomenklaturu, mnohdy jsou to stejní lidé a tato nomenklatura opět se snaží umlčovat všechny kritické hlasy. No dobré, ale oni mají teraz viete, keď, keď sa pozrieme na to, čo sa napríklad stalo vám, tak vy ste vy ste si v istom období svojho života, to bolo okolo roku 2014, dovolili, dovtedy, dovtedy nebol s vami problém. Dovtedy aj, aj Echo 24 to, pripom, to povedalo, áno, Jan Koller e, teda je, uh, prepačte, Martin Koller je človek, ktorý sa kriticky vyjadruje vo všetkému, nie je zaujatý a tak ďalej, a tak ďalej. Ale prišiel august 2014 a vy ste si dovolili povedať niečo, čo zrazu nebolo v súlade s proklamovanou teóriou, smerom, ktorý sa dovtedy rázil. A teraz, ja, ja rozumiem tomu, čo hovoríte, že sú tu nejaké, nejaké kruhy ľudí, ktorí si snažia po, revolu, po revolúcii niečo udržať a tak ďalej. Chápem, že takí sú. Ale oni majú skutočne až takú moc, Samozřejmě, že, doká protože... že, viete, že, do, že dokážu napríklad, ja neviem, že vo verejnoprávnej, Ke, keby to bolo v komerčnej, čert to ber, komerčnú televíziu niekto vlastní, On si tam, ja neviem, u vás, u vás v Čechách Babiš vlastní niečo, u nás Penta niečo vlastní. Oni, mm-hmm. si, oni si presadzujú svoje záormy. Dobre, čerto ber, nech si presadzujú. Ale teraz sa bavíme o verejnoprávnom českom rozhlase o verejnoprávnej českej televízii, ktorú, pripomínam, si platia všetci občania vašej krajiny, všetci občania našej krajiny si platia. A mňa teraz zaujíma toto, že Dobre, je tu nejaká skupinka ľudí, ktorá chce mať tie výhody, ktoré si vydobila po 89. Nech ich má. Ale oni majú skutočne až také páky, takú moc, že dokážu odstaviť nepohodlný názor v podobe Martina Kolera, ktorý zrazu hovorí niečo, čo oni nechcú počuť a vedia zatlačiť na to, že vy zrazu skončíte v českej televízii? No to je logické, protože tito lidé vlastně prosazují eh, z globálního hlediska názory, eh, řekněme, reprezentace Spojených států. <coughs> Pardon. A tyto názory eh, jsou s určitým způsobem směřované proti Rusku. Vždycky byly, jako podle mého názoru Spojené státy nikdy nejednaly s Ruskem na rovinu. Je to, je to, je to tak, když se podíváte na historii, tak to je samé pokrytectví, samý podraz, samá komedie. Ale dobře, na druhé straně chápu, že každý stát si prosazuje svoje zájmy, proč by si je nemohli prosazovat američani, ale je špatné, že teda nechtějí, aby si je mohli také prosazovat rusové nebo my. Takže lidé, kteří tady ovládli situaci a politický, politi- získali politický vliv po roce 89, jsou z velké části lidé, kteří jsou napojeni nějakým způsobem na právě na americké zájmy. To jsou lidé, a, ah, sorry, prepáčte, to, <laughs> to se něco spustilo. Jo, v pořádku. To jsou lidé, kteří již před revolucí byli placeni vlastně zahraničními rozvědkami, kteří, kteří si žili daleko lépe než většina spoluobčanů. To jsou známé vtipy, jak, že jo, jak přišel Havel na hrádeček s nákupem a říkal, mám všechno, ale akorát nemám chleba, protože ten v Tuzexu nemají. <laughs> Jo, takže to je, to je bohužel realita, jako čest výjimkám, jako třeba pan Schneider. Hmm. Ale, ale faktem je, že tady se eh, vlastně uchopili moc lidé, kteří jsou přímo navázáni na Spojené státy. Kromě toho, Americká rozvědka, stejně jako ruská, americká tedy díky Janu Rumlovi, disponuje vlastně kompletními archivy, nebo téměř kompletními, na rozdíl od ruské, tam má kompletní, archivy vlastně všech lidí, kteří pracovali pro státní bezpečnost, vojenskou kontrarozvědku, jako agenti, jako důvěrníci a tak dále. A nedělejme si iluze, oni to velmi dobře využívají jako páky. No a ti, co sedí u těch korítek, tak samozřejmě tím pádem skáčou přesně tak, jak se jim z Washingtonu naří řídí. Výsledný efekt je ten, že všecko bylo dobré do té doby, než eskalovalo napětí mezi Spojenými státy a Ruskem na Ukrajině. Hmm. No a tím pádem, jakmile se někdo projevil jako proti Spojeným státům, tak narazil přesně na tuto, řekněme, am- proamerickou politickou lobby, která ve formě Rady České televize ovládá i Českou televizi. Hmm. Čiže to je ten dôvod, prečo napríklad vy ste tam skončili, lebo tam už ste narazili na, na, na veľmi... Narazil, na, na americkou lobby. Na americkou lobby, která ovládá českou televizi, protože jinak, kdyby naše televize fungovala jako česká televize, či česká by teď měla být spíš v úvozovkách, hmm především teda ČT24, no tak by nemohla dopustit, aby tam bylo naprosto jednostrané spravodajství v zaměřené na podporu amerických zájmů, ať je teda prezentuje samotný Washington, anebo jeho sluhové v Evropské unii. Myslíte, že, že v rozhlase je ta situace trošku lepší jako v televizi? Či je to Já to jsem toho názoru, že v rozhlase tele, eh, situace lepší je, že s tím dokonce možná mají problémy eh, a jsou pod různými tlaky. Neříkám, že je tam situace ideální, ale podle mého názoru je lepší než české televizi. Česká televize je skutečně dnes propagandistické pracoviště, jak za Goebbelse nebo jak před listopadem 89. <laughs> no já jsem sice ještě telefonné číslo nehovoril, ale už máme prvého posluchača, tak ještě před pesničkou si zoberieme jedného posluchača, který zřejmě má otázku k tomu, o čem se rozpráváme. Příjemný dobrý večer. Dobrý večer, pán Korony. Ďakujem Chcel by som vám ako prvo povedať, že si vás veľmi vážim a aj pána Volka. Ja som už e, volal aj piatok. Počkajte, ale teraz nemáme hodinu no. volka, teraz máme prvú líniu. Ja, ja, viem, ja, ja viem. A tam som povedal jednu, e, citoval som tam z jedného článku e, o to Kissingera mm-hmm. a on tam jednoznačne povedal, že o to ide Amerike. Že e, konflikt v Ukrajine vyvolala Amerika a že Amerike nejde o to, aby ho začlenila do nejakého spoločenstva národov, ale ide o to, aby ho zničili. A bol som prekvapený, že celé to prešlo tak, ako nebol tam nejaký názor na to povedaný, mm-hmm. aj keď jednoznačne Kissinger tam povedal, Amerike ide o zničenie Ruska. O, mhm. o Cez rozdrobenie. Mm-hmm. Takže čo, čo povie na to ten host? To som bol prekvapený, lebo veľmi si vás vážim, aj vás, aj pána Veľká, aj, aj všetky ten, vaše názory, ale toto mi nešlo, to je taký prvý, prvý e, článok, ktorý som nikde našiel, alebo mm-hmm. prvý takého významného amerického politika, ktorý jednoznačne povedal, Amerike nejde o to, aby Rusko začlenilo do Ukrajiny. svetového spoločenstva. Ale ide o to, aby ho zničili. Hej. A jednoznačne to povedal. No a my sme sa k tomu nevyjadrili, tak, tak uh, teraz... No, no, no, no. Hej. Dobre, tak dáme túto otázku teraz uh, pánovi Kolerovi, uvidíme, ako sa s ňou popasuje. Dobre? No, tak to není žádný... Ako... Aha. Neviem, či ako mm, poznať ten článok, to bolo nešiel na interes zverejnení. No on sa k, Ukrajine dosť významne vyjadroval už aj v minulosti, takže mhm. predpokladám, že bude vedieť na toto zareagovať. Ja som si tému Ukrajina ešte trošku odkladal po pesničke, ale dobre, však pýtate ja. sa, ideme zareagovať. Dobre na túto otázku. Veľmi pekne ďakujem, pán Za málo, majte sa do počutia. No. Ano, děkuji. E, takže já jsem to napsal svým kamarádům na Ukrajinu, bude to už pomalu rok. A obsah tohoto mailu byl asi takový. Eh, uvědomte si, že je úplně jedno, jestli jste Češi, Ukrajinci nebo Rusové. Pro ně jsme všichni pakáž, a kterou pohrdají a kterou potřebují akorát jako otroky a levné pracovní síly. Tak a teď se vrátíme tedy k realitě, eh, co, o co vlastně jde Spojeným státům. Spojeným státům jde vlastně už dobře 100 let stále o jedno a to samé rozbít Rusko a získat jeho ekonomické zdroje a z Rusů udělat levné pracovní síly neboli moderní otroky. O nic jiného jim nikdy nešlo. Suroviny, prostor a navíc by tím získali hranici na sever od Číny a tím pádem by mohli vojensky ohrozit. Proto také má Čína od roku 2010 vojenskou smlouvu s Ruskem na obranu proti napadení a teď připravují druhou vojenskou smlouvu. Takže tady je situace celkem jasná a je třeba říct, že Američanům nejde ani o Ukrajince, na ty oni srdečně kašlou. Ukrajin, Jaceňuk prodal půl Ukrajiny americkým konzorcím, především tedy fir- firmě Monsanto, aby tam mohla pěstovat geneticky modifikovaná svinstva, kterými by nás mohla do, do budoucna trávit a eh, pak rozprodal i uh, ukrajinský zlatý poklad, nebo to, co z něj zbylo, co ještě nestihli rozkrást oligarchové a pak zmizel a mluví se i o tom, že je po smrti. No kam se poděl, toto mi povedzte. Já, <laughs> já to jsem já to, nevím. <laughs> akurát dnes jsem to řešil. Počkejte, že som někde viděl tu jeho hlavu s tými okuliármi a hovorím, kde sa tento poděl? Ten sa, ten sa vyparil, jinak na Slovensku sa hovorí jak gáfor, zmizol. Ano, Kde je ten Jaceňuk, prosím vás? Kde zmizol? Já to já to nevím a v podstatě jsou dvě možnosti. Buď si ho jeho zaměstnavatele ze CIA někde schovali, anebo je po smrti, protože se snažil okrást a spáchat nějakou lumpárnu. Každopádně to byla naprosto negativní figura. Je, nakonec nevím, nakolik je známo, ale jednu dobu, když začaly problémy v Kijevě, tak Jaceňuk utekl na letiště a chystal se uprchnout do zahraničí a příslušníci CIA se dojeli a dovlekli ho zpátky a znovu ho usadili do, do postu premiéra premiéra. Takže u Jaceňuka je skutečně možné všechno. Podle mě to byl naprosto bezcharakterní zločinec. Hmm. Když říkám byl, tak možná, že je i dobře, jestli by byla pravda, že byl. Jo. <laughs> No, Takže to je, no. Ale každopádně je třeba si uvědomit jedno, že pro americkou politiku Rusové a Ukrajinci jsou v podstatě tež. Akorát Ukrajinci jsou pro ně dnes dobrý kanonen futr, aby se nechali pozabíjet ve válce s Ruskem a tím pádem padlo méně amerických vojáků. No to naznačoval vlastně posluchač v tom telefonáte, že akoby cez Ukrajinu Uh, eh, akoby Amerika dosiahne nějak svoje ciele v rámci Ruska, že teda ta Ukrajina je akoby taký, taký prostriedok na to, ako Rusov no. vyprovokovať. S týmto můžete súhlasiť? Ano, naprosto přesně tak to podle mého názoru je. Ukrajina skutečně podle mého názoru je určena jako nástupní prostor americké agrese proti Rusku a na Ukrajincích američanům rozhodně nezáleží. Hmm. Těm nebude vadit, kdyby jich padla v té, v té válce polovina. No, je hovoríme, ono sa to nezdá, ale už <laughs> hodinu sa rozprávame, tak ideme si spraviť hudobnú prestávku. Dnes mi jeden z našich poslucháčov, Pepe, ktorý nás máva aj reláciu, poslal taký výber pesničiek, ktoré by chcel, aby sme zahrali a ich samozrejme zahrám. O Ukrajine sa budeme rozprávať podrobnejšie trošku po pesničke, hlavne o tom, čo tam momentálne sa teraz deje ohľadom eskalácie napätia, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tým jeho pesničkám, tak dám jednu Eh, svoju, alebo teda takú, ktorú ja som vybral. Už tu posluchač spomínal hodinu vlka, tam sme tú pesničku hrali prvýkrát, dnes ju zahráme opäť, pretože sa hodí, hlavne k tomu možno úvodu, k tej úvodnej hodinke, ktorú sme tu doteraz mali a po nej už potom pôjdeme po jednotlivých témach, tak všeobecne vlastne o tom, čo tu teraz zažívame, ako sa ten svet mení, sa hodí pesnička od Elánu, Stričiek kričí Čegevara, hrali sme si tu pesničku v hodine Vlka v piatok v premiére a dnes je dobré v rámci tejto relácie si tu pesničku zopakovať, po nej sa dostaneme eh, ďalej v rámci nášho rozhovoru, takže nám môžete písať maily na studiozavináč slobodnyvysielac.sk. Analytik, diplomat, podplukovník v zálohe Martin Koller je hostem dnešnej relácie v prvej línii, v rámci ktorej sme tu úvodnú hodinku venovali hlavne teda jeho osobe, trošku som vám tohto pána chcel priblížiť, hoci teda vôbec nepochybujem o tom, že mnohí z vás ho veľmi dobre poznáte, pretože viem, že eh, mnohí čítate také portály ako povedzme parlamentní listy, alebo u nás na Slovensku parlamentné listy, kde tento pán dostáva dosť priestoru a často sa s jeho názormi môžete napríklad na tomto portáli eh, zoznámiť. Eh, je hosťom dnešnej relácie v prvej línii a budeme sa teraz baviť, eh, už sme to tak trošku načali pred pesničkou a budeme v tom pokračovať. Konkrétne Ukrajina, to je jedna z tém, ktorá tá, <laughs> tohto pána eh, katapultovala, ani nie na nejaké výslnie mediálne, ale skôr na, na, na mediálnu perifériu. Po, po 2014, keď sa okolo tejto témy významnejšie šuchol, tak aj hneď došúchal a dnes už teda je niekde na periférii. Uh, vysvetlil dôvody, prečo je to tak, ale skôr ako teda budeme pokračovať ďalej, tak by som dal prvé kolo mailových otázok, ktoré nám sem prišli. Máme tu prvú od, e, od Ivana. Jak vidí pán Koller odvolání ředitele Českého rozhlasu Duhana? Nepotismus e, byl snad příliš primitivní záminkou, že oficiálně verze je, že kvůli faktu, že zaměstnával svého syna v rádiu. Toto se vás pýta poslucháč. E, víte, to jsou vždycky nějaké politické a zájmové vlivy a já se nemohu zbavit dojmu, že existuje tlak, aby se český rozhlas e, podobal stále více české televizi, to znamená, že ještě není dostatečně propagandisticky a ještě se tam objevuje nějaké to místo i pro názory, které nejsou úplně přesně a detailně tak, jak je nařízeno z Bruselu a z Washingtonu. E, víte, takovýchhle zaměstnanců, zaměstnavatelů, kamarádů a kamarádek a přítelkyň a sexuálních eh, podpor je všude plno a vždycky se to akorát někde účelově vytáhne a přitom za rohem ten, který s tím přišel, s tím problémem, tak ten je úplně stejný. Já jsem toho názoru, že to je v zásadě, v zásadě politická kauza, která má řekněme, vylepšit, eh, vylepšit eh, t, řekněme, produkci českého rozhlasu žádaným směrem. Dobre, ideme na ďalší mail eh, s dvomi otázkami od Petra, myslím, že z Trnavy. Poprvé, myslíte si, že som konšpirátor, keď si myslím, že procesy s imigrantmi, sociálne inžinierstvo v zátvorke, juvenilná jurisdikcia, gender teórie, multikulty a tak ďalej režíruje super realita, najmä tá -cka? Já myslím, že to je naprosto standardní názor, který dochází stále více lidem a díky bohu za to, protože to není normální, nikdy se nám sem miliony eh, migrantů, eh, navíc islámských, nevalili, takže proč najednou teď a když si to vezmeme, já jsem upozorňoval na fakt, že Turecko má dohromady asi 750 tisíc vojáků a policistů a různých ozbrojenců a kdyby povolili zálohy, tak jich přes milion a ku podivu není schopno zastavit milion a půl migrantů za celý rok, když bychom tedy rozprostřeli ty migranty na ten celý rok a ty policisty na ten celý rok, tak bychom zjistili, že nám vychází celé pěší družstvo vojáků a policistů cestu, aby u jednoho migranta. Hmm. Takže je zcela jasné, že to byla záležitost organizovaná a doslova podporovaná. A nazval bych to kombinací amerických zájmů, která směřuje k oslabení Evropy, řekněme to rovnou genetickému oslabení Evropy, protože evropské obyvatelstvo se, se ukázalo vlastně jako nejinteligentnější a řekněme z hlediska vývoje a historie nejschopnější a nejperspektivnější, tím pádem dělá problém vlastně Americe, která je na tom hůře. Kromě toho Evropa by se mohla stát nebezpečným konkurentem Ameriky a protože Spojených států mají už všude plné zuby v Ázii i v Latinské Americe, no tak hledá, kde by se chytili a kde by opět si teda pořídila nějakou otrockou říši, kde by se na ně zadarmo pracovalo. Takže podle mého názoru celá tato migrace a celé toto genetické inženýrství je skutečně původem ve Spojených státech, a v podstatě vycházejí z několika publikací, kteří různí pomatenci napsali za posledních necelých 100 let, takže já jsem toho názoru, že čtenář má, že posluchač má naprosto pravdu. No on má ještě druhou otázku, kedy se pýta, teraz úplně ještě věc, kterou jsme tu ani nespomínali, že čo si myslíte o právách a vplyve mimovládných organizací v postsocialistických krajinách. U nás jsme mali týchto lidí i vo vládě, jako Mikuláš Durinda a Iveta Radičová, Iveta Radičová, to, tá vyšla z Open Society Foundation a teraz div sa svete poradcujú na Ukrajine Soros Company. Že čo si o týchto ľuďoch myslíte? A vôbec o mimovládkach? No já jsem toho názoru, že neziskové organizace by měly fungovat i v našich zemích na východ, tak jako fungují třeba ve Spojených státech, tam je od roku 38, tuším, zákon FARA, který by hmm. lidi, kteří se projevují tak, jak se projevují u nás, poslal do kriminálu. Eh, počínaje tím, jak jsou tedy financováni, či že obhajují cizí zájmy a tak dále. Eh, jsem toho názoru, že práce v neziskových organizacích, a já jsem to předal jako podklad, tento názor i pro politiky strany Úsvit, které povedou tímto způsobem návrh na zákon, že, politi- že neziskové organizace jsou organizacemi, které eh, plní humanitární úkoly a práce v nich je čestná. Hmm. Tudíž je nelze považovat za něco jako eh, řekněme, neoficiální státní zaměstnance, kteří jsou sponzorováni z eh, peněz eh, z eh, svých spoluobčanů a daňových poplatníků, na tož ze zahraničí. České neziskovky dostávají celkově podle ministerstva financí za letošní rok nebo za minulý rok dostali 8,5 miliardy korun. Hm. Většina těchto neziskovek je politických jako politickou neziskovku beru i takovou, která neustále se pokouší začlenovat nějaké cizince a začlenuje už 20 let a stále nikoho nezačlenila. A když zjistíte, tak 90% peněz, které dostanou, si rozeberou v těchto neziskovkách jejich zaměstnanci, kteří mají 40 tisícové platy, to jsou platy vedoucích eh, z, nebo i pomalu ředitelů ve státní správě. Oni to nazývají férové platy a ty si rozdělují vlastně z peněz daňových poplatníků a k těm cílovým skupinám, ať jsou to tedy Romové, ať jsou to, já nevím, třeba muslimové, tak nakonec jde nějakých 50% těch peněz, někdy ani to ne. Takže za prvé, podle mého názoru, jsou to ekonomičtí paraziti. Hmm politická neziskovka v naprosté většině ne, nedělá nic, co by bylo pozitivního pro svůj národ a svůj vlast. E, za druhé, e, jak jsem řekl, ve většině případů jsou kontrolováni ze zahraničí a vlastně plní protinárodní úkoly a vytvářejí protinárodní činnost a e, protivlasteneckou činnost. E, za další, jak jsem říkal, práce tam by měla být prací čestnou, to znamená, že většina lidí, co tam nějakým způsobem spolupracuje, by za to neměla dostávat vůbec žádný plat. A pokud nějaký plat, tak by to měl být ten nejnižší sociální plat, aby si nezvykali, že z toho bude, že z toho bude prostě celoživotní place, placený skvělý Hej, job. Nějaké dobré a ten, bydlo. No? Ano, a tento plat by mohli dostat maximálně po dobu jednoho roku. Potom by museli skončit to bychom se potom o nich mohli bavit jako o čestných dobrovoľnících a neziskových no organizacích. No, viete, Takhle no, to organizace parazit. Len oni by vám teraz povedali, no dobré, ale my odhalujeme korupciu. My za ty peniaze, peniaze, no dobré, zo zahraničia, no tak žiaľ Bohu nám nedá nikto jiný. tak zo zahraničia, z Ameriky, áno, ale odhalujeme korupciu, které sa dopúšťajú politici, alebo teda nejaké verejne činné osoby a vy chcete, aby sme to nerobili? Vy ste za to, aby tu bola korupcia? Vy ste za to, aby sa tu rozkrádali milióny e, zo strany politikov? Veď my sa pozeráme politikom na prsty. Čo vám na tom vadí? A ktorá organizace to dělá? Hm, u nás na Slovensku sa týmto hrdí napríklad Aliancia Fair Play alebo nejaká organizácia Transparency International, že oni práve toto sledujú, pozerajú politikom na prsty a odhalujú veľké korupčné aféry politikov kolik jich odhalili a kolik politiků bylo potrestáno. Politiku potrestáno bylo méně, ale odha <laughs> odhalili nějaké. Len Já se obávám, jestli ty organizace neprožrali a nerozkladli víc peněz než ti politici. <laughs> ale faktem je, že dobře, no tak řekněme, že v některých ohledech něk- v některých případech a v některých ohledech třeba Transparency International skutečně může mít pozitivní hmm. výsledek, ale to je jedna neziskovka, my jich máme desítky, ne stovky. A když vidím takového pana Rozumka, třeba který patří k nejbližším spolupracovníkům našeho ministra Dinsbíra, který má americké občanství a prosazuje tady zuřivě islamizaci, tak si myslím, že takovýto lidé skutečně by neměli mít možnost vůbec působit na to, že aby působili za naše peníze. Kromě toho neziskovky neziskovky mají velmi podivné a zákonem schválené účtování. Podle mého názoru by neziskovky měly vykazovat každý halíř, hmm. který dostanou. A pokud by dostávali peníze z ciziny, tak bych jim zakázal činnost. No ano, to hovoríte teraz o tom zákoně Fara, aby to bylo celé transparentnější, ale víte, co je zaujímavé? Že ty super transparentné mimovládné organizácie, které vyžadují transparentnost na všetky strany, tak zaujímavé je to, že keď im pripomeniete, pripomeniete zákon FARA, to je zákon, ktorý <laughs> platí v Spojených štátoch amerických, teda v krajine, odkiaľ oni, vzoru. <laughs> ich vzoru, <laughs> odkiaľ oni dostávajú peniaze, keď im toto pripomeniete, tak oni sa celý zježia a teraz ako začnú strašne, že, že no ale tak to je ohrozenie nezávislosti neziskových organizácií. To je prostě niečo, že, že to chcete zlikvidovať občianskou spoločnosť. Oni prostě hneď začnú, že jak je to strašne nebezpečné a dajú vám zapríklad Rusko, ktoré sa tiež eh, inšpirovalo týmto zákonom Fara, teraz najnovšie už aj Izrael. A teraz, že aké to je strašné, že to je potieranie občianskej e, spoločnosti a slobody a demokracie a to nesmíte robiť. Že to Já sa, jsem prostě toho názoru, že pokud, chtějí něco dělat, ať si na to vydělají poctivou prací a neparazitují na druhý. Viete, čo je strašné, pán Kolera? Nemusíme už okolo mimovládok sa motať, lebo máme tu aj iné témy, ale viete, čo je hrozné? Ja jsem tu mal, ja som tu mal minulý týždeň debatu o mimovládkách Mal sem prísť jeden politik, dnes tu, mal tu byť dnes, ale asi to presuneme na jiný deň, <laughs> který chce predložiť do parlamentu práve ten, takú obdobu zákona Fara u nás na Slovensku. Mm. A ja som s ním telefonoval a on mi vraví, že ale ja, ja e, mu že chce, chcete, tu, chcete tu legislatívu, teda na, chcete ten zákon naozaj predložiť do parlamentu? On vraví, že chcem. A teraz mi vraví, ale je vám jasné, že ma zničia že, a teraz si představte, že já ja jsem sa ešte mimo, mimo toho ešte rozprával s človekom někde z pozadia Smeru, ktorý je prostě to je u nás vládna strana Smer, a tiež som mu hovoril, že počúval, že to by malo byť vo vašom záujme takéto niečo presadiť, však tie mimovládky idú, ja neviem, po vašom predsedovi, ty, ty prostě ho likvidujú. Však veď vy by ste mali tiež na to tlačiť, aby sa stransparentnilo. A on mi vraví, že no áno, veď si to aj Fico uvedomuje. Lenže sa bojí s nimi sa pustiť do boja, lebo majú taký vplyv, že by ho boli schopné zničiť. A teraz nie je, že fyzicky, viete, že ho fyzicky zlikvidujú, to nie. Ale že vás odrovnajú politicky, kade ako, tak ako povedzme vás, to Echo 24, no, že hneď nie, príde nebo... niečo, hneď príde niečo, a toto je to ano. strašné, že predstavte si, že oni majú takú moc už v tejto krajine, že sa jej boja politici. A ja teraz ako občan tejto krajiny, ktorý si volí nejakých zástupcov, sa pýtam, kedy sme sa dostali do doby, do, do, do, zase do stavu, že nami volení zástupcovia sa boja urobiť poriadok s tými, ktorých nikto nevolil. To je ale otázka už od roku 1989. Uvědomme si, že v těch neziskovkách jsou přesně ti revolucionáři placení ze Spojených států od roku 89 a ty neziskovky vesměs prosazují americké zájmy. Problém všech těch, kteří s nimi chtějí, je v tom, že mnohdy jsou to politici, kteří jsou dlouho v politice a mají sami nějaké máslo na hlavě. To chce volit si nové politiky a hlavně politiky, kteří nemají plné gatě a pustí se do nich. Oni vlastně žádnou pevnou pozici nemají. Tam stačí, aby ministr financí zakázal ostatním ministrům e, neziskovky financovat a aby e, byl postaven zákon, který zabrání tomu, aby mohli legálně dostat dostávat peníze ze zahraničí a jsou na hromadě. Z čeho budou žít? No ale nikto si to ne, netrúfa, větě, to No to. protože mají všichni plné gatě, to chce se nebát. No však právě. Já tvrdím, že Evropa je kontinent strachu. Hmm. To je žalář národů a kontinent strachu. Všichni mají plné gatě. Proč pro boha? Teď není důvod. Ideme ešte na jeden mail a potom sa už dostaneme k tej spomínanej Ukrajine. Dobrý večer, váš host je moje krvní skupina a sleduji ho již nějaký čas. E, přehrál jsem si debatní klub, kde mu e, byl proti diskutérem Marek Obrtel. Ve mhm. spoustě věcí u nich nebyla shoda, z jeho strany ovšem hodně otrávená. Chtěl bych se ho optat, co tedy dál? Budeme pomalu snášet, co je s náma prováděno, nebo se budeme snažit o organizovaní legální odpor? Pan Obrtel se poučila po fiasku z vojaky v záloze, zakládá domobranu. Jaký názor má pan Koler na tuto novou iniciativu? A nebylo by dobré, kdyby se toho se svými zkušenostmi taky zapojil? Myslím si, že je na Slovensku a v Čechách hodně záložáků, kteří jsou vlastenci a byli by schopni se v této domobraně i oni angažovat. Děkuji za názor názor a přeji všim pevné zdraví, napísal Pavel eh, z Velké Losiny. Eh, můj názor se nezměnil. Já jsem toho názoru, že ČS vojáci v záloze jsou a byly vlastenecká organizace a pan Obrtel se bohužel zasloužil především o to, že by že byli částečně rozbiti a že se stali cílem mediálních a politických útoků. E, stále jsem toho názoru, nakonec dvě roty ČS vojáků v zálaze jsou i na Slovensku a jsou z naší strany hodnoceny velmi dobře, i když já tam oficiálně nepracuji, akorát spolupracuji s vedením této organizace, protože jsem se obával, aby někdo neřekl, že jsem se tam angažoval proto, abych tam získal pozici. Ale každopádně projekt domobrany sice vypadá hezky, ale já si nemohu pomoct, prostě v domobraně se angažují lidé, kteří patřili do národní demokracie, kteří sice vystoupili oficiálně, ale nezměnili svoje názory a pan Obrtel bohužel jim dělá hlasnou troubu a s takovými to lidmi podle mého názoru spolupracovat nejde a oni nakonec mají sami velké problémy a jsem toho názoru, že situace dokonce připomíná možnost, že vedení té Národní domobrany jsou vlastně kontrolovaní agenti bezpečnostní informační služby. Připadá mi to tak, já nemám tedy papír, abych to dokázal. A jejich úkolem je schromáždit vlastně seznamy nespokojených občanů, aby se proti jim mohlo zakročit, případně aby mohli vyvolat nějaký incident, na jehož základě by se proti této organizaci zakročilo. No, s tímto jinak souvisí ještě jeden mail, už jsem ho nechcel čítat, ale to je taká podobná téma, keď sa vás pýta Edo, že či súhlasíte s tým, že v súčasnej fáze mediálno-politickej vojny v Čechách a na Slovensku pred vznikom Tretej svetovej je v radoch politikov, diplomatov, mimovládnych aktivistov a novinárov vysoké percento verejne či utajene pracujúcich agentov. Trúfate si, trúfate, trúfate si odhadnúť percentuálnu hodnotu? Pýta to si vlastně- netroufám, ale když se podívám na situaci, tak řada agentů státní bezpečnosti byla převzata vlastně CIA protože, jak jsem říkal, minister Ruml vlastně předal kompletní seznamy a co je horší, předal i kompletní seznamy naší rozvědky a spolupracovníků naší rozvědky do Spojených států. Takže část těchto agentů byla převzatá. No a potom u nás, vzhledem k tomu, že existuje dvoustraná smlouva mezi námi a Spojenými státy, tak může CIA fungovat bez toho, že by naše orgány směly vůbec sledovat. Takže my jsme v podstatě na úrovni kolonie. Když se podíváme koukáme na vystoupení lidí z těch reziskových organizací a některých našich politiků, tak ti pracují pro Spojené státy tak zuřivě, že buď jsou za to skvěle placeni, anebo jsou tvrdě vydíráni a musí dělat i svinstva, aby se udrželi u svých korítek. No a případně tam může být i nějaké hluboké přesvědčení. Já si myslím, že je no, taky těch moc nebude. <laughs> Ale těch taky se určitě najdu, verí a v to, že je toto nejsprávnější a nejlepší. No, pojďme k téme Ukrajina. Vy konec koncov, ako som spomínal, ste poriadne zamútili vody u vás v Českej republike, potom ako ste teda sa začali vyjadrovať k tomuto konfliktu. A ešte predtým, ako dám otázku, tak dáme predsa len priestor poslucháčovi, ktorý je na linke. Dobrý večer. Iba krátka otázka, Jano z Bratislavy. Chcel by som sa spýtať hostia na to, čo hovorí na dnes zverejnenú informáciu, že v Iráne bola otvorená letecká vojenská základňa, z ktorej budú operovať na zvukové eh, ruské bombardéry Tu-22 M3 a SU-35. -ky myslím. ano, Je... Eh, děkujeme za tuto otázku. Nevím teraz, či byla otvorená základňa, alebo či to je stará základňa len s tým, že teda povolili tam letať Rusom, ale otázka bola, že čo na to hovoríte, lebo toto sa všeobecne vníma jako veľký posun v boji s eh, islamským štátom. Je to skutočne taký veľký posun, čo sa Rusom podarilo, že teda už môžu lietať aj z Iránu? Víte, to je celé boj na té světové geopolitické šachovnici. Eh, vzhledem k tomu, že se dneska Rusko a Amerika eh, různě přetlačují a přestrkují, tak dochází k situaci, že Irán, který je šítský, zatímco Saudská Arábie je sunická a jsou proti sobě výrazně nepřátelské, tak Irán spolupracuje, přestože zároveň i podporuje různý islámský terorismus, spolupracuje s Ruskem a dokonce se je tváří přátelsky na Evropskou unii, že jo, známá bojovnice za islamizaci Mogheriniová s plachetkou na hlavě často cestuje do Iránu. Takže <laughs> za prvé se jedná o to, že, je, že, si, že tedy máme zde různé přetlačování v arabském světě. A za druhé je to fakt, že pro Rusie je ta základna velmi výhodná, protože se svými letadly přiblížili k, cí, k cílům, který, které jsou v prostoru Sýrie. Je to poněkud zvláštní, řekl bych to na rovinu, ale na druhou stranu já Rusy chápu, jestliže američani se jim usazují kolem celých hranic, tak proč oni by si třeba neumístili bombardéry relativně blízko Riádu amerických základen v arabské oblasti. Takže ono to nebude jenom o té válce v Sýrii, ale bude to i o tom, že Irán nemá rád Spojené státy, Rusko je s nimi dneska téměř na kordy, no tak ono to má více dopadů otevření té základny. Islámský Islámský stát, že je třeba ničit, o tom nemusíme asi diskutovat, to jsou šílenci, vrazi, zločinci, úchylové ale zde je skutečně i to politické hledisko a řekl bych, že jak si američtí generálové z toho mají zrosená čela. No, <coughs> keď, <coughs> prepáč, keď jsme začali už teda týmto, tak to doklepníme, že je naozaj pravda, že právě teraz to, čo sa deje na Blízkom východě, a tá, to angažovanie Ruska je také uh, akoby, z, z, že, že Rusko vstalo z popola po tom všetkom, čo sa teraz deje na Blízkom východe, po tom všetku, čo sa mu podarilo, je to skutočne tak, že sa Rusko práve vďaka tomu, čo sa deje na Blízkom východe, opäť dostalo do tej veľkej geopolitickej hry? E, takhle, Rusko dneska není velmocí první kategorie, to jsou skutečně jenom Spojené státy. Nicméně eh, Rusku nezbylo vzhledem k tlaku Spojených států a vývoji na Ukrajině, Krymu a v Pobaltí nic jiného, než začít, než začít skutečně se tlačit dopředu, protože jinak by bylo zlikvidováno. Rusko je, <coughs> pardon, <coughs> Rusko je, eh, řekněme, co se týče eh, pozemních sil a počtu vojáků asi podle toho, jak to budeme počítat, zhruba dvakrát až třikrát slabší než na to. Co se týče letestev asi šestkrát a co se týče námořnictva asi 22krát. Takže představy, že Rusko bude napadat nějaký evropský stát, na to jsou naprostá hovadina už tedy z hlediska poměru sil. Hmm. Ale to není až tak důležité, řekněme tedy, že by tam vládl nějaký šílenec. Ale důležité je to, že Rusko na tom za prvé nemá zájem, ale nejdůležitější otázka je, co by Rusko získalo, kdyby třeba obsadilo Litvu. No nezískalo by nic, akorát nepřátelství na to. A na tuto otázku není schopen nikdo z těch, kteří neustále obvinějí Rusko z té strašné agresivity, ani odpovědět. Mimochodem, dneska jsem se díval na finanční přehledy a zjistil jsem, že Rusko má vojenský rozpočet na rok 2016 nižší než na rok 2015. A na tento rok má objednáno celých 15 vojenských letadel. To je to jejich strašné zbrojení, zatímco hm. třeba Saudská Arábie má objednáno 800 tanků. Hmm. <laughs> No, Bundeswehr prodal 100 tanků Leopard dva obchodním firmám a teď je nakupuje zpátky. <laughs> to je ekonomické, ekonomicky rozho rozumné rozhodnutie, v úvodzovkách samozrejme. A ja viem, čo som chcel. Viete, že keď poviete, že nikto nie je schopný odpovedať na otázku, prečo by Rusko napadlo Litvu, tak jedna odpoveď existuje. Co by tím získalo? No, áno, co, co by tím získalo? Ale viete, aká, viete čo, sa, čo, čo vám povie e, človek, ktorý toto tvrdí? No on vám povie, že No lebo Putin sníva o Sovětském zveze. Putin povedal, že rozbitie Sovětského zväzu bola najväčšia katastrofa 21. storočia a on sníva opäť o, o, o, o Sovětském zveze a urobí všetko preto, aby znovu prostě dobil tie územia, které v minulosti patří do Sovětskému zväzu. A co by tím získal? Stále neslyším odpověď. No, no, no, naplnil, by si, no naplnil by si svoj sen. Eh, prosím vás, Putin je starý, psych, eh, starý spravodajec a je špičkový politik a kdyby udělal toto, tak by to byl maximálně špičkový adept na blázinec. To eh, světová politika a vyvolání válečného konfliktu to není o nějakých představách, nehledě na to, že Putin není žádný monarcha, který si může dělat, co chce, Eh, v Rusku je dokonce méně prezidentský režim než ve Spojených státech, takže tvrzení, že Putin si vysnil nějaký sen a půjde to kvůli tomu do nederné války, kvůli nějaké Litvě, to je to je prostě výtvor naprosto stupidní propagandy, která je určena pro lidi, kteří buď jsou hloupí, anebo nemají čas se zabývat politikou a bohužel poslouchají takové výrobce propagandy, jako je třeba ČT24. No, já mám, já mám tu strašné množstva mailů, takže budeme muset na ně jít, ale ještě předtím přece jedna otázka, už potom dám prostor mailom. Mám tu aj telefonáty, vydržte chvilku, počkajte, <laughs> teraz nevolajte, já vám poviem číslo za chvilku. Uh, Keď, keď už spomíname ten blízký východ a o tom, že či to, či, či to náspäť Rusov vrátilo do veľkej geopolitickej hry, hovoríte o tom, že oni ani veľmi nemali inú možnosť po tom, čo sa udialo na Kryme a tak, že v minulosti už prostě museli niečo začať robiť. Teraz, ešte jedna zaujímavá vec tam je. Turecko. Turecko ako e, druhá najväčšia armáda v rámci NATO, však tam sa teraz udial veľký prevrat a e, Turecko sa po tomto prevrate tak nějak záhadne zvláštne, pre někoho zvláštne, pre někoho nie zvláštne, ale očakávane, e, začalo po tomto prevrate akoby opätovne obrácať smerom k Rusku. A dokonca vieme, že Erdoğan, ktorý teda predtým sa chválil tým, že zostrelil to ruské lietadlo, nakoniec sa ospravedlnil, chce mimoriadne všetky tie vzťahy napraviť, chce akoby všetko vygumovať, reštartovať a začíname od znova. A vyzerá to tak, že teraz eh, pre Turecko sú Rusi priatelia a skôr, aspoň keď, keď to hodnotíme podľa toho, čo sa píše v médiách, to skôr vyzerá tak, že teraz pre Turecko začínajú byť tie tie západné krajiny, tie, že e, e, že, že nie, že zle. Dokonca myslím, Čavušoglu premiér povedal, alebo teda minister zahraničných vecí, že ak Turecko prostě o, o, akoby odíde z NATO alebo vůbec tej západnej integrácie, bude to chyba západu. Čiže začína sa to tak jako vyzerať, že, že tí Turci by s tým Ruskom mohli niečo a, a to je, to Turecko nie je len tak hoci kto, to je druhá najväčšia armáda v NATO, tak Eh, to, toto ešte skúste mi nejak vysvetliť, že, že, že ako toto vlastne chápať. Na jednej strane to Rusko, ktoré robí na Blízkom východe to, čo robí, lebo musí. A teraz do toho všetkého to Turecko, ktoré je druhá najväčšia armáda v NATO, ale smerom k NATO a vôbec tým svojim západným spojencom začína byť aspoň navonok také nejaké strohé, odmerané a hľadá útočisko naspäť eh, smerom k Rúsku. Uh, eh, nejaké odvážné eh, hlavy hovoria o tom, že, že, že možno by hrozilo niečo také, že Turci by z toho NATO vystúpili a skôr by hľadali ochranné krídla pod Ruskom. Je to reálne po tomto všetkom? No, já jsem toho názoru, že tady vidíme to, čemu se říká reálná politika. Eh, nevěřím tomu, že by Rusko a Turecko se stali opravdovými přáteli. To za celou historii nikdy nebyly. Ale oni jsou oba v situaci, kdy je ohrožují Spojené státy. Rusko ohrožují Spojené státy, protože ho chtějí rozparcelovat a zotročit a Turecko se dostalo do situace, kdy si dovolilo být drzé a dělat si to, co chce samo místo, aby poskakovalo podle amerických rozkazů. Turecko má skutečně zájem, to je zcela evidentní, obnovit osmanskou říši, e, to znamená e, posílit svoji pozici ve světě a řekněme si na rovinu, Turecko není z hlediska historie, etnika ani náboženství evropská země. Není to ani řádná země NATO, protože když si podíváme na historii, když byla válka z koalice proti Iráku, tak Turci nedovolili tam přistávat americkým letadlům. Takže Turci si především dělají svoji politiku, ale to je v podstatě logické a rozumné. Podle mého názoru já nevyčítám nikomu, že prosazuje svoje zájmy, ať je to Putin, Obama nebo Erdogan. Já vyčítám našim politikům a evropským politikům, že prosazují americké místo našich zájmů. To je podle mého názoru nenormální. To, co dneska vidíme ve vztahu Ruska a Turecka, to je, záj, to je dočasné účelové spojenectví proti, proti zájmům eh, a nátlaku Spojených států. A nejaké také akože väčšie bratríčkovanie medzi nimi nehrozí do budúcna, Že, že oni ostanú, Turci ostanú v NATO, nebudú stade vystupovať, ale i kdyby vystoupili z NATO, tak se vlastně nic neděje. Problém by to byl vlastně jenom pro Spojené státy, které potřebovaly kdysi Turecko jako raketovou základnu, když měli rakety ještě s malým doletem a potřebovali dostřelit do Ruska. A v současné době oni potřebují Turecko vlastně proto, aby mohli přes Černé moře napadnout, napadnout těch Ruska. Jinak pro ně Turecko vlastně žádný význam nemá. Turecko nikdy žádným členem na to nebylo. To byl člen, protože se to hodilo Američanům. Počkejte, toto mi povedzte, že ne, teraz jsem viděl nedávno také video propagačné o NATO, jako je to celé klamstvo, keď někdo tvrdí, že chce na to napadnout Rusko, že to, to prostě celé nie je pravda, že pozrite sa na tie veľké hranice Ruska, že čo by tým na to získalo, že by obsadilo nejakých pár území rôznych krajín v Európe a že to je prostě celé hlúposť. Že toto, mi, toto mi vysvetlíte, že keď sa keď, keď Američania prišli s tým nápadom, že proti raketový štít v Európe, tak sa povedalo, že to je štít proti Iránu a Severnej Kórii a darebáckým <laughs> štátom aby nemohli tu prostě svojimi raketami zaútočiť na Európu. Už v tej dobe hovorilo Rusko, <laughs> sa smialo podobne ako vy, že to naozaj nie je um, takto, ako hovoria, že to je svojím spôsobom naozaj proti Rusku namierené. Keď vypukol konflikt na Ukrajine, tak sa hovoril, že to je prostě ľudový odpor, který vznikl preto, lebo Rusi nedovolili Ukrajincom sa osamostatniť, tam bola tá asociačná dohoda ohľadom EU, nedovolili im do EU, a ľudia sa vzbúrili a bola to spontánna akcia nahnevaného ukrajinského ľudu a tak ďalej a tak ďalej. Rusi vraveli už tedy, že, že toto je prostě akcia zameraná proti Rusku. A takto by som mohol pokračovať rôznymi inými vecami, kde, kde sa vždy tvrdilo, že to je niečo, nie je naozaj tak, ako sa to tvrdí, ale že pravda je taká, že je to proti Rusku. Tak povedzte mi vy, ako to vnímate. Skutočne je to tak, že to všetko, čo sa nám bežným, jednoduchým občanom, ktorí nemáme prečo do tej geopolitiky až tak do hĺbky vidieť, je to skutočne tak, že to, čo sa nám prezentuje nie je tak a je to skutočne tak, že je za týmto Rusko a je, je skutočne ve, v eminentnom záujme NATO, Spojených štátov amerických, nejakým spôsobom znemožniť Rusku akúkoľvek obranu pred prípadným útokom alebo niečím podobným a absolútne ho nejakým spôsobom obklúčiť. Je to pravda, alebo sú to naozaj len nejaké konšpirácie, že tu NATO stále plánuje proti Rusku niečo? Povedzte mi, ako to je. No, když se podíváme na základny, na počet základen, tak zjistíme, že Spojené státy, když bychom vzali všechny základny a pracoviště na cizí území, mají asi 1200. Jenom v Británii je 120 nebo něco přes 120 amerických základen a specializovaných vojenských pracovišť. Když se podíváme, tak značná část těchto základen je vlastně určena k tomu, aby obkličovalo Rusko dnes, dnes už i Čínu. Rusko má jedinou základnu, která je v Tartusu, teď bude mít eh, v Sýrii a teď by mělo mít teda na nějakou dobu pronajaté nějaké to letiště v Iránu. Dokonce i Turecko má dnes základnu v Jordánsku, což bylo pro mě docela zajímavé. Hmm. Ne, v Jemenu, pardon, v Jemenu. Jo, takže i Turci dneska mají zahraniční základnu, dokonce i na to má, e, evropské státy mají svoje některé zahraniční základny, nebo je mají na územích, které jsou mimo Evropu, e, v různých domíních a tak dále. Takže eh, nepochybně americké základny a státy NATO Rusko obkličují. Kromě toho, když tedy docházelo k změnám po roce 1990, tak nikdo nepředpokládal, že by se na to posunulo až k hranici Ruska. Je logické, že tím pádem se zmenšil ruský obraný prostor. Ze strategického hlediska je Rusko v nevýhodě. Nicméně, eh, ta slavná americká protiraketová obrana, Stejně jako v 80. letech je především hollywoodský výtvor. Ona by zachytila, řekněme, nějakých 15% ruských raket a hlavic. Takže to je velké show, ale když se podíváte na ty asi tři postavení protiraketové obrany, která existují, plus námořní síly, tak zjistíte, že vlastně oni by dokázali jakž takž možná krýt Británii a nějaké Dánsko ale co se týče kontinentální Evropy většiny, tak ten raketový systém by nezachytil naprostou většinu raket. Takže to jsou prostě velké řeči o tom, co by kdyby a jak nás budou američani chránit. Američani nás chránit nemohou. Halo, o, o, tak jsme vypadli. Co se děje? Jak se nepočujeme? Právě, právě keď ste hovorili o tom, že prečo nás Američania chrániť nemôžu, tak sme vypadli, ale nekonšpirujme. Uh, ideme skúsiť pána Kolera vytočiť opäť. No, nejak nám spadlo spojenie a to nové sa nedarí obnoviť. Ideme to ešte raz skúsiť. No nič, to nám nejde. Tak si musíme dať jednu krátku hudobnú prestávočku a počas nej uh, sa pokusíme s pánom Kolerom nadviazať kontakt. Dúfam, že sa nám to podarí. Tak teraz ideme na tie PPH pesničky. Hoci teda nie je momentálne reč o Ukrajine, ale poďme si ich zahrať a verím, že sa dostaneme aj k tejto téme. You. Už jsem zase na příjmu. No, už by sme sa mali s pánom Kolerom počuť. Áno, výborne. Takže se nám spadli z linky. Neviem, no, či... někdo to asi vtipně odpojil. A tak nesmieme konšpirovat, lebo tak možno to, no, to, to je zajímavé, že mě nefunguje ani mobil. No, já ja jsem se vám snažil, to je zajímavé, jinak zase to, to, to je skutečně zajímavé, lebo chcel jsem se vám dovolať telefonicky a hned no. mi to hlásilo, že jste teda odpojený, tak je to tak také, víte. je to také zvláštne, no. Tak dobre, tak kým tu budeme mať toto <laughs> spojenie, tak poďme sa ešte ďalej porozprávať. No, no čo sme sa tu, bavili sme sa o tom... Uh, já nevím, kdy jsem přestal být slyšet. Myslím, no že pri jako Amerike. <laughs> Kvalitu, kvalitu protiraketovej obrany. Ano, to, to jste hovorili, že teda nejsou schopní zachytit viac jako nějakých 15% eh, tých rakiet a celé je to také nejaký taký hollywoodský výmysel, ale potom ste nám už spadli, tak nevím, čo ste hovorili ďalej. Já bych pokračoval. V no. podstatě teda ten raketový systém, ono stačí si spomenout na ten slavný radar, který se měl dělat tady v Česku v Brdech. Mm-hmm ten radar vlastně nebyl určen příliš proti raketové obraně, to byl starý krám. Dneska stejnou práci vám udělá přívěz za nákladním automobilem eh, s patřičnou anténou. Ale ten radar byl určen k tomu, aby sledoval eh, ruské rakety odpolovené z Baikonuru a na základě sledování jejich trasy se dali vypočítávat eh, takticko-technická data těch raket. To je jenom k, k, k tomu jako detail. Nicméně ty, ten raketový systém, jak jsem již uváděl, Eh, může dojít k tomu, že eh, co budou američané dělat, jestliže tedy ruský úder bude doprovázen tím, že v jeho rámci jako první budou, jako první budou napadeny právě eh, ty pozice toho protiraketového systému. Je to jednoduché. Já když jsem kdysi popisoval a hodnotil ten radar v Brdech, No tak jsem psal, tam není třeba, jak všichni říkali, že na nás půjde ruský haderný úder, vůbec ne. Ten radar by stačil zlikvidovat jeden střelec kulometů, který by posypal radarovou plochu s tě, s tě, té antény s těmi klistrony několika dávkami z kulometů. Větší část těch klistronů, které snímají vlastně ty vlny, rozbil a tím pádem by byl celý radar vyřízený bez toho, že by na něj vůbec museli nějací rusové střílet. Takže ono s tou protiraketovou obranu je to velmi nejisté. Hmm. Tam stačí, aby vám vypnul generátor, který pohání vlastně ten radar a je po, po radarech a protiraketové obraně a na likvidaci toho generátoru vám stačí pár příslušníků speciálních sil, které by takový, takovéto pracoviště napadly. Mhm. Ono je to všecko moc hezké, ale teorie a praxe je velmi rozdílná, ono je to i s další vojenskou technikou, zvláště americkou, protože američani většinou úspěšně testují někde v ideálních podmínkách v Kalifornii a potom ta praxe někde v Iráku a v Afganistánu je podstatně tristnější a platí se za ní krví. No a je to takto, jako hovoríte o té protiraketové obraně, že je taká děravá a je tak ľahké ji odstavit. Proč potom Rusi z toho mají také, taký vítr v hlave? tak Rusové ne, že by z toho měli vítr v hlavě, ale musíme si uvědomit, že ta protiraketová obrana, přestože je to oficiálně obraný prostředek, v tomto případě slouží jako útočný, protože američané předpokládají, že povedou první úder a díky té protiraketové obraně zabrání Rusům vést protiúder, což znamená, že by už na počátku vojenského konfliktu získali eh, zásadní převahu. Mm-hmm. No ale tak nezískajú, keď hovoríte, že to je také deravé, aké je. To si zrejme uvedomujú, nie aj Američania. Či... Samozřejmě, vtip je v tom, že zase e, musíme si uvědomit, že to, co projde, dopadne především na Evropu a američané z toho vylezou poměrně dobře. Hmm. A o to jim přesně jde, protože to už tady byla kdysi jo, doktrína NATO, která se jmenovala doktrína meče a štítu, kdy Evropa měla se svými pozemními vojáky inkasovat údery a američané měli hrdinsky bombardovat a pálit raketami na, na tehdejší sovětský svaz. A to je v podstatě jenom modernizovaná verze. Takže opět eh, největší, eh, řekněme, škody a ztráty na válce by nesla Evropa, především teda Ukrajina a ty nejmenší by samozřejmě nesly spojené státy, které by pak mohly přijít a všechny nás hm. osvobodit a vytvořit hm. nějaký zase nový ekonomický systém, který by je mohl živit. No, keď spomínate tu Ukrajinu, už jsem čakal na nějaký, na chvíľu, kedy to bude moc konečně premostiť k té Ukrajine, už jsem to vlastně avizoval aj pred pesničkou. E, chcel by som sa k té Ukrajine dostať vlastně hlavně kvůli tej eskalácii napätia, která tam momentálně je. Eh, celkovo tá Ukrajina, ktorá vás teda katapultovala na perifériu mediálnu v Čechách, eh, chvíľu táto téma vyzerala, eh, že tak nejak drieme, miestami to dokonca vyzeralo tak, že na Ukrajinu sa aj zabudne. Nebyť toho, čo sa začalo diať v posledných dňoch u našich východných susedov, tam je momentálne zase poriadne horúco potom, ako sa v týchto dňoch objavili informácie o tom, že na Krym mali zautočiť e, v týchto dňoch skupiny ukrajinských vojakov aj s nejakými diverzantmi. Eh, podle těch oficiálních informací, které máme z ruské strany, im ruská FSB mala zhabať výbušniny, které mali v pláne títo ľudia použiť na Kryme a nejakým spôsobom tak eh, prostě rozvrátiť nejak tak poriadok na Kryme. Ukrajina ale tvrdí, že to nie je pravda, že Rusko si len hľadá zámienku na ďalšiu agresivitu voči nej teda voči Ukrajine. A toto by mňa mimoriadne zaujímalo práve preto, lebo vy ste človek, ktorý sa v minulosti dosť významne vyjadroval k Ukrajine. Ako vy teraz vlastne hodnotíte to, čo sa momentálne deje na tom Kryme? Je vám skôr bližšia tá ruská verzia alebo tá ukrajinská verzia? tak já bych začal poněkud ze široka. Především je to otázka legálnosti současné pozice Krymu a občanů. Já bych zde připomněl, že Československá republika vznikla v roce 1918 a to na základě našeho odboje a na základě toho, že jsme odmítli Rakousko, naši občané ať už Češi, Slováci, Moraváci, Slezané, nebyli prosit někde s kloboukem v ruce a na kolenou ve Vídni, abych, abychom dostali teda konečně možnost se vrátit ke svobodě a k vlastní zemi po stovkách let cizácké okupace, ale prostě rozhodli se vzít, eh, vzít svobodu do vlastních rukou a nakonec Slovensko se muselo dokonce na Maďarsku vybojovat. Takže to je první věc. A dneska stejný princip národnostní upíráme občanům Krymu, kteří si v referendu, které nedokázali spochybnit ani západní pozorovatele, tam bylo přes 85% tuším občanů, dokonce i většina vojáků a policistů, tehdy vlastně ještě ukrajinských, odhlasovali, že nechtějí být na Ukrajině a chtějí být připojeni eh, k Ruské federaci. Nakonec je to logické, protože Ukrajina, když se podíváte na ekonomiku, ekonomické výsledky Krymu, tak je vlastně dlouhodobě vysávala. A dodal bych ještě to, že samozřejmě jsou rádi, že na tom nejsou tak úžasně jako lidé na Dombase, kteří jsou vlastně dlouhodobě cílem, cílem vojenských útoků a teroru ze strany různých fašistických bojůvek. No, tak a co se týče té, té současné situace na Krymu, eh, já jsem toho názoru, že dokonce může být i pravda, že ukrajinská vláda ani neví, že tam nějací ukrajinští teroristé přišli. Hmm. Já jsem to psal, já jsem to psal v posledním článku na parlamentních listech, který vyšel včera, že dneska většinu budovy ukrajinské tajné služby obsadila CIA a při jejich možnostech a rozvratu, který na Ukrajině je, je naprosto reálné, že vlastně tito agenti byli vypraveni z CIA, ale mohli být klidně eh, vycvičeni v táboře někde na Ukrajině, kde všichni mluvili ukrajinsky a ti lidé možná ani neví, že jsou agenti CIA a myslí, že jsou vlastenečtí Ukrajinci, kteří jdou bojovat za svobodu Krymu. Já bych řekl, že na současné Ukrajině je možné úplně všechno. Já bych připomněl jenom fakt, že z Německa, Německo před minulý rok dodalo na Ukrajinu pro tamní hrdiny 20 vojenských sanitek. Hmm. Do 14 dnů všech, všech 20 sanitek zmizelo bez stopy. <laughs> Áno, myslím, že Biden sa vyjadril o Ukrajine ako najskorumpovanejšom režime na, na, na svete momentálne. Ano. Kde teda môžu aj sanitky takýmto záhadným spôsobom zmiznúť. No, Rusi tvrdia, že, že majú dôkazy o tom, že teda ich krajinu, Krym, napadli e, ukrajinskí diverzanti spolu s armádou, majú aj nejakých zajatých už panová a podobných. No ale ukrajinská strana tvrdí, že teda to jsou ľudia, ktorí ho neuniesli z územia Ukrajiny a teraz ich prezentují jako diverzantov. Pri zostrelení lietadla eh, toho malajzijského nad územím Ukrajiny tiež boli také, viete, dve verzie, že jedni tvrdili jedno, druhý druhé. Těch, a, verzí, bylo, těch verzí bylo podstatně víc. No dobrá, ale tak keď sa <laughs> bavíme o Rusoch a Ukrajinoch, Ukrajincoch, tak boli dve tie verzie medzi nimi a každý tvrdil niečo a my dodnes vlastne nevieme, ako to bolo naozaj. Tak mňa zaujíma, že či aspoň v tomto smere budeme nejak múdrejší, že zistíme, alebo či, či, či či ještě tak nejak ujde dostratená a nedozvieme sa, že kto vlastne teraz čo vyprovokoval, ako to tam bude na tom Kríme podľa vás? Já jsem toho názoru, že tam eh, lze těžko věřit tvrzení, že eh, ruské tajné služby běhly na Ukrajinu a chytali tam jejich hrdiné diverzanty s, náložím, s náložemi a zbraněmi. To je takové už opravdu postavené až příliš na hlavu. Jenom bych doplnil, že ukrajinské politické vedení opakovaně vyhrožuje ruskou válkou, což je teda taky zajímavé a ilustrativní, zatímco ruskou Ukrajině válkou nikdy nevyhrožoval, Aspoň si nespomínám, doufám, že se nemýlím. Hmm. Je takže podle mého názoru je docela možné, že někdo tam ty diverzanty z ukrajinského území poslal. A jestli to byli Ukrajinci, Američani nebo ještě dokonce někdo jiný, to je opravdu otázka. Ale jsem toho názoru, že skutečně to byli ozbrojenci, kteří chtěli dělat na Krymu problémy a dokonce, jak jsem někde také psal, mohly by to být i ti část těch krymských Tatarů, z nich teda menší část je placená vlastně od někaď ze Saudské Arábie, opět americkými tajnými službami a vykřikuje tam o právách hmm E, krymských Tatarů, chraň Bůh, že bych jim je chtěl brát, ale ku podivu ani sousední republika Tatarstán, kam vlastně oni by měli patřit, tak se jich nezastala a navíc těch krymských, i z těch krymských Tatarů je to menšina, která tam prostě dělá problémy za cizí peníze. Takže i to by, řekněme, mohli být ti agenti. No a tuto tému můžeme asi uzavřít otázkou, že ako to teda vy vidíte do budoucna, že je nějaké riziko, že naozaj tento konflikt opět sa rozhorí, a může možno prerásť do nějakého velkého konfliktu v Evropě, možno třetí světové vojny, alebo skoro očakávate, že to, čo sa teraz udělalo na Kríme, sa rýchlo ututlá, e, nejakým spôsobom půjde to dostratená a bude klud? Víte, já se obávám toho, že Spojené státy e, mají poslední možnost historicky, jak zničit Rusko, obsadit a rozkrást. Zároveň si teda vytvořit hraně, hranici na severu Číny a tím ji zlikvidovat. Protože Rusko se, je, se řekněme, z, začíná dávat dohromady, začíná se stabilizovat bez ohledu na ty slavné ekonomické sankce, které úspěšně ničí především německé hospodářství. Samozřejmě, že mají dopad i na Rusko, ale Němce snad poškozují ještě víc. Hmm. Včetně dopadů teda na naše, konkrétně třeba dodávka vagónů pro eh, Rusko, kterou měla realizovat firma Siemens a částečně ji měla zabezpečovat i divize Siemensu u nás v severních Čechách, tak ta padla. Dneska to převzali Číjani a to jsou miliardové zakázky. Takže situace je taková, že eh, američané podle mého názoru se budou snažit nějakým způsobem vyvolat konflikt s Ruskem vojenský s tím, že se budou snažit především vytvořit situaci jako kdysi Němci na hranicích Polska, to znamená svalit vypuknutí konfliktu na Rusy, protože oni nemají z hlediska války podporu občanů Evropy, což je pro ně obrovský problém. Mm-hmm. Takže eh, lze očekávat jakoukoliv komedii, jakýkoliv podraz, jen aby ten konflikt vyvolali, protože za prvé Rusko je stále výrazně slabší a za druhé oni vycházejí z toho, že nejvíce škod eh, vlastně inkasuje Evropa, takže oni nejen, že zaberou Rusko, ale po té zničující válce by zabrali pořádně Evropu, udělali by z ní definitivně svoji kolonii. No a teraz mi vysvetlite jednu vec. Už som chcel dať priestor posluchača, ale ešte musím sa opýtať túto vec. Ak je to takto, ako hovoríte, eh, na jednej strane Rusko, dobre, to by nám svojím spôsobom mohlo byť ukradnuté, povieme si, Rusko nech sa stará o seba, to je jeho vec, Rusi, nech ich rozoberú tí Američania, ale keď hovoríte o tom, že a celkom logicky to tak vychádza, že ak by k takémuto konfliktu došlo, tak sa tu budeme my byť s nimi a Amerika bude zase raz niekde v pohode za oceánom. Teraz mě zaujíma, že tí naši evropskí politici, kterých si, si sice nevolili, ale jsou, <laughs> že uh, im je to jedno, oni to nevedia, čo tak je to? tady, Toto mi tady v Evropě se nám vytvořila kasta, řekněme to na rovinu, kasta politiků, kteří pracují v americkém zájmu, jak tedy v Evro, ve vedení Evropské unie, kde tedy šéf Evropské unie a jeho první poskok berou 29 tisíc euro měsíčně, plus mají asi milion a půl na nějaké vybavení a tak dále v přepočtu na koruny. E, takže tato kasta, která je zcela otržená od reality a nějakým způsobem uplacená, vydíraná, korumpovaná ze strany Spojených států, té je v zásadě jedno, jak lidé dopadnou. Oni se totiž naivně domnívají, že oni ten konflikt přežijou, protože přijedou američtí boys a zachrání odvezou je, nebo budou včas varováni, než to vypukne a schovají se v bunkrech. E, v, v případě Evropy nebo pana generála Pavla, kterému by dneska asi většina spolužáků nepodala ruku, to je vy ste jinak jeho spolužek, sa mi zdá. No, Ale on, on, je, dva, on je o dva roky mladší. Mladší od vás, no, mladší. no. Ale chodil na tu školu, kde aj vy, myslím, ne? Ano, na Žižkárnu no. v Opavě, no. Generál A... Pavel, to je u nás, u vás v České republiky, generál, to mnohí posluchači nevedia, u nás na Slovensku, tak len preto tieto doplňujúce informácie. Tak. No. A dneska se mu říká teda hlavní papoušek na to, protože papoušku je americké názory propagandisticky a dneska se na něj no, hodně lidí dívá jako na člověka, který kašle na svůj takový zem, který zrazuje, protože je schopený zatáhnout do jaderného konfliktu s Ruskem. A ono je taky výzor americký už chytil, podle mě. <laughs> tak, tak no, hlavně to papouškování, to bude perfektně ty názory. Já jsem se styděl, protože to je člověk z praxí, na rozdíl od jiných našich generálů, kteří byli takové kancelářské typy a hmm. nepředvedli vůbec nic. Mluvíme třeba o panu generálu Pickovi, že tak to je, takže Pavel byl aspoň do určité míry praktik, ale když vidíte, jak jak se dokázal pod vlivem peněz změnit, no tak to se vám dělá úplně špatně. Hmm. Jo, takže skutečně tady je zásadní problém v tom, že těm lidem v Bruselu je to jedno. Oni si myslí, že oni jsou jiná kasta a že jich se to netýká. Já takhle vnímám i některé naše české vrcholové politiky. Jo, takže jim je, jim je to jedno a oni vycházejí patrně z kalkulů, který vidíme v Hirošimě, že máme vlastně asi 70 let od bombardování, nebo 270 už to bude, od bombardování, ne, pardon, 71, od bombardování Hirošimy a e, když se podíváte, Hiroshima měla v době toho amerického jaderného úderu asi 360 tisíc obyvatel. Hmm. Dneska je to kvetoucí město, které má asi milion 300 tisíc obyvatel. A není to zas tak dlouho. Takže oni také kalkulují s tím, že i ty oblasti zničené jadernou válkou, no tak se prostě pobije a nevím, 10, 20, 50 milionů Evropanů. Žádný problém, stejně si navykli na demokracii, jsou drzí, chtějí slušné platy, místo nich se tady přivezou nějací muslimové, kteří budou makat zadarmo, když jim to poručí z mešity, to je paráda. No. Hm. <laughs> No, neviem, čo mám teraz robiť, lebo mám tu záplavu mailov, mail, poslucháči volajú, tak dáme ďalšieho poslucháča, ktorý je v tejto chvíli na telefónnej linke. Dobrý večer. Dobrý večer, ja už som, ja už som volal, Jano z Bratislavy. Chcel by som hostovi dať jednu otázku, lebo on no, porovnal ruskú americkú armádu, ale neporovnal ju v tých hlavných e, veciach, aspoň podľa mňa, a to sú jadrové zbranie z celkového počtu 100% jadrových zbraní 40% majú Rusi, 40% majú Američania. Rusi majú tam miernu prevahu. Strategické letectvo je tam zhruba vyrovnané. Jadrové ponorky je že tam zhruba rovnováha. To sú, myslím si, že veci, nie som odborník, on je odborník, myslím si, že, že to sú veci, ktoré rozhodujú. Keby, keby došlo k nejakej vojne, tam víťaza nie je, tak celé to americké snaženie a to, čo robia na Ukrajine, podľa mňa to je šialenstvo, lebo tam ako keby došlo k tomu, že Rusov zatlačia do kúta, tak došlo by k tretej svetovej a tam asi víťaz by nebol. Lebo, lebo tie hlavné strategické e, zložky armády sú medzi Amerikou a Rusmi vyrovnané. Podľa toho ja, ja to četám z National Interest, interes, to sú americké periodikum, tam té, informace té informácie čerpám. Neviem, no. či on má nejaké iné, ale zdá sa mi, že je to úplne vyrovnané v tých takých strategických to je veľmi dobrá poznámka, ja som vám no. za ňu veľmi vďačný, ďakujeme veľmi pekne za túto otázku. E, ideme na ňu hneď odpovedať, ja k tomu len teda doplním to, že to je, to je presne, čo povedal poslucháč, že všeobecne vieme, že tu je aj na jednej strane, aj na druhej strane toľko jadrových hlavíc, ktoré by stačili na niek nie niekoľkonásobné zničenie zemegule celej, že neprežijú ani baktérie, nič. Má vůbec význam v tomto světě, to je výborná poznámka, kterou teraz, má vůbec v tomto světě s týmito jadrovými hlavicami na jedné a na druhé straně vůbec význam sa baviť o nějaké vojně, která by sa dala vyhrať? No, to se musíte dostat do hlav amerických generálů. To jako normální lidé to chápou jinak než oni. Oni vycházejí z toho, že zničená bude Evropa, něco málo schytají Spojené státy, ty se z toho za 50 let zpamatují a taková Afrika, e, větší část Ázie, Latinská Amerika, Eh, to vlastně budou nezasažené oblasti. A jak říkám, za 50-70 let i ty oblasti zasažené jadernými zbraněmi budou v pořádku. Když se podívejte i v tom Černobylu, tam všechno kvete. Takže, takže oni mají trošku jiný pohled než normální lidé, protože oni za té války zalezou do hlubokých bunkrů, jim se nic nestane. Co se týče parity, je to pravda, je více méně oficiálně dodržována parita mezi Spojenými státy a Ruskem, ale nicméně na americké straně jsou ještě tedy britské a francouzské jaderné síly, bych doplnil, které se musí započítat taky. Co se týče jaderných ponorek, mají určitě američané převahu a na druhé straně rusové mají převahu v pozemních nosičích. Ono, ono to počítání, počítání je trošku složitější, složitější, ale faktem je, že v případě jaderné války my v Evropě bychom to odskákali nejhůř a my bychom měli být rozhodně proti tomu, aby vůbec nějaká válka v Evropě vznikla. No ale tak eh, jedna věc je to, co mají generály v hlavě, ale druhá věc je realita. Realita je skutečně taká, že No, to zapýtam, to nekonštatujem, ja neviem, vy ste odborník, vy eh, riešite aj také veci ako zbraňové systémy a tieto záležitosti. Je realita naozaj taká, že, že táto vojna už sa nedá vlastne vyhrať, keď máte jadrové zbraně aj na jednej aj na druhej strane? Mohla by to naozaj vôbec planéta prežiť tak, ako si to myslia americkí generáli, alebo to absolútna utopia? No takhle, ono je problém v tom, že planeta by byla těžce zasažená, samozřejmě díky větru a vodě by se ten jaderný spad šířil. Já mám velmi nepříjemný dojem, že ta generalita klidně počítá s tím, že lidstvo je přemnožené, což je nakonec pravda, lidstvo je těžce přemnožený druh. A pokud se zlikviduje v takové válce 80% lidí, že to bude vlastně pro ně jenom výhoda protože vznik zůstane jenom ta úzonka, úzonka vládnoucí vrstva a ten ostatní zbytek ten na ní bude makat bude více prostoru pro pěstování potravin, říkám, až se tedy vyčistí od toho jaderného spadu a tak dále, říkám, Hirošima je dneska kvetoucí město, a až se vyčistí teda od jaderného spadu, až se zlikvidují různé problémy, zbude obrovské množství ropy a zemního plynu, protože spotřeba poklesne nesmírně, takže ono vlastně vyvraždění lidstva v třetí světové válce by těm americkým elitám jenom vyhovovalo. Uf. No mali by sme teraz inak, e, počujte, mali by sme končiť, lebo čas našej relácie sa naplnil, ale my tu môžeme robiť také veci, neuveriteľné, čo <laughs> sa v iných rádiach nedajú, že si kľudne môžeme natiahnuť túto reláciu e, nejakú polhodinku. Ja si myslím, že nechcem, to, to neberte, že vás do niečoho tlačím, ale myslím, že keby sme tú auto polhodinku natiahli, tak by ste poslucháčov po, potešili, lebo mne tu telefóny zvonia v jednom kuse, maily chodia, že by sme tu pol hodinku dali o posluchačských otázkách. čo by ste povedali? Ponáhľate sa Dej, spať, či vydržíte? Dejme sa do toho. <laughs> No, tak to je krásne. Tak poďme na to, dajme sa do toho. Máme posluchače na telefón Eninke. Dobrý večer. Dobrý večer. Stali posluchač z východu Jozef. Ďakujem, že ste podlžili tú reláciu pol hodiny, lebo fakt teraz, teraz je veľmi zamáta téma. Ja by som v prvom rade podal jednu poznámku včerajšku. Viete, prestal som sledovať ČT24, lebo som bol nechutený alebo doslova snúsený. Včera som náhodou len prepol a som započul, že bude, tuším, taká relácia, tuším, Hyde Park sa volá, Hyde Park ano. Eh, 90 dní, teraz trvá okolo 8 večer. A bolo tam práve Ukrajine venovaná téma a mali tam zopár hostí, bol tam generál Šedivý, aj bývalý veľvyslanec Česka v Rusku a podobne. Ale ja som bol taký zhrozený z toho, čo oni hovorili o, o tej e, Ukrajine a o tých... Hovorili prakticky úplne inak, ako hovorí váš host, pán Koller. Takže toto jako nevím, či to sledoval, že či se tomu vyjadřit. Já a jsem druhá... omylem, omylem jsem se teda zapřepnul na ČT24 a musím říct, že jsem si pana Šedivého relativně relativně vážil, ale vzhledem k tomu, co vykládal včera, to byl opravdový trapas. Myslím, že se dostal do oblasti propagandy. Hm. No a ešte druhú otázku alebo poznámku k tomu, čo ste teraz hovorili o tom um, útoku, o tej vojne. Uh, ja som zaregistroval, že Rusi sa jasne zrozumiteľne vyjadrili k tomu, že ak by vypukla nejaká vojna, konflikt, takže oni nedopustia, nedovolia, aby konflikt bol na ich území. Zrejme e, uh, spomienka reminiscencia na druhú vojnu a na utrpenie, ktoré spak, e, dostali, ako, ktoré vlastne zažili. Čiže ja mám pocit, že aj Američania musia mať dobrých analytikov, ktorí si musia vedieť zvážiť tie všetky za a proti. Takže preto mám prekvapuje, že čo, hovorí o tých amerických generáloch, že ako to doslyšia, ako keby boli mimo reality. To je všetko, ďakujem. Mm, ďakujem pekne, do počutia. No. Američani sice mají dobré analytiky, akorát je neposlouchají. To je přesně to, co se stalo v Iráku, že tam se teda odborníci věděli, že v Iráku jaderné zbraně nejsou a přesto se do války šlo. Tam se vědělo, že se dělá špatná politika a výsledek je ten, že dneska máme islámský stát podporovaný <laughs> spojenými státy a e, je tady řada dalších příkladů, kdy američani sice ty analytiky mají, ale politici si dělají svou a to je obrovský problém problém. Hmm. Jo, to je, to je přesně to, co podle mého názoru by mělo, nemělo být, že politika se nedělá odborně, ale dělá se ideologicky. Z toho já mám vždycky hrůzu, protože jakmile se něco dostane do ideologické roviny, tak je zlé. Teraz ideme na úplne inú otázku. Ja som vravil, že tento záver, tú, tú, túto zvyšnú polhodinku, ktorú sme si natiahli, dáme predovšetkým v vašich otázkach poslucháčských, lebo doteraz som sa vo významnejšej miere pýtal ja. Tak máme tu mail od Jána, ktorý teraz ide zase na inú tému. Budeme trošku tak skákať, ale to nevadí. Ideme na tému migrácie. Jeho zaujíma, no. jeho, jeho zaujíma taká vec, že či si trúfnete odpovedať na otázku, prečo vlastne nemecká kancelárka Angela Merkelová pozvala migrantov zo Sýrie senku nám do Európy? Skôr ako sa s touto otázkou popasujete, ešte dáme jedne, jeden poslucháčský ohlas, poslucháčskú otázku. Máme poslucháča na linke, nebojte sa, ja na ten mail nezabudnem, vám ho pripomeniem. Tak poďme na poslucháčskú otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem ťa, Boris, tu je Peter od Trnavy. Ahoj, Peťo. Uh, aj e, pána Kolera. Chcem sa opýtať len jednu vec. Čo hovorí váš host na meno Georg Friedman? To znamená, že čo si myslí, že či to je, e, či to je napísané, alebo teda tie analýzy sú spravené tak, aby nejak zapadali do tých predstav Ameriky, alebo myslí, že je to pomerne objektívne. Budem počúvať a mhm. pozdravujem. Mm. Ďakujeme pekne, maj sa, ahoj. Tak George no, Friedman, já o Friedmanovi vím, ono vlastně, já bych připomněl, že existují dva Friedmanové, kromě tohoto vojenského analytika se Stratforu, ještě existoval taky ekonomický analytik Friedman, eh, velekně z tržního hospodářství, které pak musel přiznat, že nefunguje, eh, takzvaný neoliberál a tržní hospodář Friedman, ale tento analytik ze Stratforu hm, samozřejmě eh, pracuje poměrně odborně, ale nelze s ním vždy a za všech okolností souhlasit. Takže hm, Ehm, řeknu to asi tak, Stratfor je vlastně neziskovka oficiálně. Tudíž se dostává do podobné situace, jako je česká televize. A ne, eh, koho chlebajíš, eh, toho píseň zpívej. To, je, mhm. to je zásadní problém. Eh, ty neziskovky, všechny i ty naše, které jsou protinárodní tady v Česku, to dělají proto, že někdo za to platí a že ti lidé vlastně většinou nic neumí a kdyby nedělali špinavosti v neziskovkách, no tak by byli nezaměstnaní a nebo by se museli někde živit poctivou prací za podstatně hmm. méně peněz. hmm No a eh, teďko bychom se asi měli vrátit k tomu mailu, tuším. No počkajte, vydržte, lebo ještě máme posluchače jedného a potom ideme k mailu. Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem oboch. Jsem rád, že jste zostali dlhšie. Eh, mám otázku na vášho hostia, že ten islamský štát, eh, podle vášho názoru, viete, oni keby ho chceli v skutočnosti vypátrať a zlikvidovať, likvidovať, tak ja si myslím, že to by bola otázka možno niekoľkých týždňov, že pri tých pri tých tajných hmm. službách, čo majú technológie, by ho zničili za dva týždne, máme voľné územie a je pokoj teoreticky, nie? Ano. môjho názoru. Já s vámi souhlasím, protože když se mhm. na to podíváte, tak islámský stát to jádro vlastně tvoří pouze několik tisíc lidí. To je ano, docela zásadní otázka. Kolem nich jsou naverbovaní bojovníci z celého světa, ale málo kdo z nich je nějaký profesionál. On ten islámský stát vlastně není nějak vojensky silný a udržuje ho v podstatě jenom fanatismus a zastrašování. Kdyby neměl, kdyby neměl vojenskou podporu ze Spojených států, včetně dodávky zbraní a hlavně tedy podporu z Turecka a Saudské Arábie, tak by islámský stát nemohl existovat, protože už jenom ta 700 tisícová eh, turecká armáda a policie by ho smázla ze země za dva týdny. Ano, ano. Chce to ano. jenom chtít. Eh, dočítal jsem se, že aj Afganistán, ty teroristi, kteří jsou tam, že vlastně, ak by to chceli, tak za 7 dní nemáme žádných teroristů. Tak na základě toho detipujem, Čiže takto. Ďakujem no, vám veľmi Ďakujeme. Pekne. Na, no, počutia. No vy jste takú, takú hroznú myšlienku povedali, teraz zase sa niekomu nožík otvára vo vrecku Jakubovi Jandovu z evropských hodnot a podobným. <laughs> že, počíte, že, že Amerika platí e, podporu islamských štát. Však to nemyslíte vážne? ale tak o tom bylo nakonec e, více informací, že přímo americké letouny tam vozily zbraně a já nechci rozmazávat fakt, že se tam našli někde u těch ozbrojenců. Ono totiž se tady stále mluví o umírněných a neumírněných teroristech. Já hmm. říkám, kolik hlav musí uříznout, aby byl neumírněný a kolik stačí, aby byl umírněný. E, ta, takže se tam našli nakonec i české teleskopické panceřovky RPG 75, jak známo, tak naše vláda je dodala někam do tamní oblasti a najednou zjistíme, že jsou teroristů. O tom se také u nás zuřivě mlčí ze všech sil to je, to je přece šílená ostuda, tak jak se tam asi dostali, podle mého <laughs> názoru, buď se Spojených států, protože pokud vím, tak často materiálu dostali vlastně Spojené státy s tím, že je budou někam distribuovat a nakonec vidíme, kam je distribuovali mezi teroristy. A distribuují jich tam proč? Lebo chcú zosadiť Asada? Přesně tak, tam byl základní problém, že chtěli zlikvidovat Asada Eh, a t- ten důvod je dvojí. Asad za prvé ne- není s nimi dostatečný kamarád a za druhé tedy Turecko by vlastně dostalo možnost rozšířit svoje území do rozměru téměř bývalé os- osmanské říše, aspoň teda v prostoru na západ, na západ od svých hranic. Takže ty zájmy tam byly naprosto jasné. Já jsem stejně zvědav, jak bude pokračovat ta láska mezi Ruskem a Tureckem, protože problém Asada nikam nezmizel. No, zajímavé je to hlavně eh, teraz v té bitke o Alepo, tam sírské Alepo, tam už je to všeobecně známe, to už ani nie je nejaká konšpirácia, už vůbec nie tajná informácia, že tam po boku tých umiernených eh, bojovníkov, ktorých teda podporuje Západ a vyzbrojuje, bojují klasicky radikáli, ja nevím, z frontu a Nusra, al qaidi a to je také no, zvláštne. Jenom se že... přejmenovali, že jo? Hej, dali si, <laughs> dali si jiné jména, ale, ale Spojené štáty nie tak sprosté, že by to nevedeli, že si iba pre... <laughs> Hej, a to je také zvláštne, že vy počúvate celé roky o tom, akože my podporujeme len tých dobrých, inak tí dobrí umiernení nedávno odrzali 10-ročnému chlapcovi hlavu, ale to nechajme bokom. No, to byli jenom umiernení, to, boli... to bola jenom jedna hlava. No, to byla a to, a to urobili <laughs> asi umierneným spôsobom, ale uh, viete, že, že ale môžete takto ľudí zavádzať, že my len umiernených a tak, ale keď už teraz je jasné, že v tom Alepe proti tým, proti tým vojskám Bašara Asada, hnutiu Libanon, eh, libanonského hnutiu Hizbaláha a iránskych revolučných gard spolu s Rusmi. Proti ním bojujú tí akože umiernení spolu s, s normálnymi radikálmi, ale riadnými radikálmi, ktorí sú teroristi, to je prostě něco, neskutočné, nenormálné. a, a, a mali by sa ľudia pýtať, že, že dočerta aj tí, ktorí toto rádio a vás nemajú rádi, však dobre, veď môžeme mať iný názor na svet. Niekto sa môže kriticky vyjadriť na adresu nášho rádia, na adresu vás, že, že, že, že tú Ukrajinu vidíme zle a tak, ale aspoň v tejto veci by sme mohli mať dočerta jednotný názor, že keď niekto podporuje očividných teroristov, bláznov a idiotov, ktorí prostě robia naozaj hrozné zlo že to nie je v poriadku. A my žijeme v svete, kde sa prostě toto prehliada, Nehovorí no, sa o tom. U nás je problém v Evropě, to je ta politická korektnost. Ta se skládá z několika částí. Za prvé je to přímé lhaní. Za druhé je to deformování informací, ale téměř nejdůležitější část, nejdůležitější část je zamlčování pravdivých informací. To je totiž téměř nejhorší část té politické korektnosti, že lidem se nejen lže, ale hlavně se jim neříká, co se děje. Podle mého názoru politická korektnost je horší svinstvo než eh, standardní propaganda. A, a tak je to přesně tedy ze situací v Sýrii a v Turecku a v Iráku. Vždyť si vezměme, jak jsem říkal, že v Iráku vlastně základ toho islámského státu, těch vojenských odborníků, tvořili důstojníci, které američané naprosto stupidně vyházeli z armády, zradikalizovali je, oni proti jim celou dobu bojovali a ten nakonec se vrhli i na iráckou, irácký současný stát a iráckou armádu. Mimochodem, když se zeptáte Iráčanů, tak vám všichni řeknou, že za Sadáma se žilo lépe než dnes. Ha, viete, ja nemám, ja nemám doma televízor. Ja sa k tomu priznávam už niekoľko rokov. Rádio mi funguje tak na pol plynu, aj to, aj to vypadáva. Ja ja sa priznávam, že ja neviem celkom presne, čo sa hovorí v tom, v tom mainstreame. Ale je to skutočne tak, keď poviete teraz, že, že v rámci tej politickej korektnosti sa niečo zamlčí. Je to tak, že to sa pýtam, že dnes sa v mainstreame nehovorí o tom, že v Sýrii dnes napríklad v bitke v jednej z najväčších bitiek o Alepo, to sa nehovorí v mainstreame, že, že spolu s tými umiernenými bojují aj radikály bok po boku, to nevedí lidé běžně? Ne, určitě. Aspoň v českém mainstreamu vlastně slyšíme dvě věci. Za prvé, jak americké síly hrdině bojují proti islámskému státu, Jo, dřív se říkalo turecké americké síly, a protože teď američani nejsou kamarádi s Erdoganem, tak jsou to americké síly, které hrdině bombardují a posílají tam příslušníky speciálních jednotek. A potom uslyšíte, že ty hnusní rusové opět při bombardování zabili plno civilistů. Čiže o tom to ani zmienka, že... že... No to samozřejmě. <laughs> Dobre, tak si ešte chvíľu nebudem ten televízor ani kupovať. Dobrý večer, máme opäť niekoho na telefónnej linke. Hoci nezabúdame na ten mail, už naozaj k nemu pôjdeme, ale aby posluchač nečakal dlho na telefónnej linke. Dobrý zdravím, večer. Pán Koro, zdravím, pán Korin, toto je určite jedna z vašich najlepších relácií. Ja v Bratislave už niekoľkokrát som, ale neodpustím si E, človek nemá ako často možno sa rozprávať s takým odborníkom, ako dnes ste si ho pozvali. Chcel by som sa ho spýtať, vzhľadom tomu, že o tieto veci sa zaujímam. Je naozaj pravda, že zbraňové systémy, ktoré Rusi v Syrii použili, alebo ktoré tam testujú, sú naozaj tak dobré. Tanky T-95, bombardér, SU-34, e, stíhačka, bom, stíhačka aj bombardér SU-35, sú naozaj tak skvělé, jako sa o nich rozpráva všetky ty rušičky? Mm. Alebo je to iba propaganda? Mm, ďakujeme pekne za otázku. No, majte sa pekne. vám, pán Koruny, ďakujem ako skvelá <laughs> No, tak to sa Áno, poďakujte hlavne <laughs> pánovi Kolerovi do počutia. No, vy, pán Koler, ste odborník aj na vojenské technológie. Toto je otázka skôr k vojenským technológiám. Všeobecne sa tvrdí, ja tu trošku len rozšírim tú otázku poslucháča, o tom, že to, čo sa deje dnes v Sýrii zo strany ruskej armády, je tak trochu aj prezentácia jej vojenskej techniky Hovorí sa o tom, že po tejto vojne alebo po týchto akciách, ktoré tam Rusko robí, sa začína lepšie predávať jej vojenská technika, že je to trošku taká ukážka toho, čo oni všetko majú. A posluchač sa pýta, že či je to skutočne pravda, že je tá ruská technika až taká kvalitná. Dokonca sa objavili také nejaké informácie, že Rusi mali byť schopní vypnúť elektroniku na nejakej americkej vojenskej lodi. Jo, áno, to byl Donald Cook. Či sú to pravdivé borec. informácie, alebo je to len nejaká taká trošku konšpiračná uh, záležitosť? Já, jsem, já nejsem až takový specialista na elektroniku, ani takový chytrák, takže když něco nevím, tak se zeptám opravdových odborníků. E, takže já jsem se obrátil na špičkového specialistu v oboru lokace elektronických systémů a ten mi potvrdil, že skutečně systém chybiny byl schopen vypnout elektronické systémy na torpedoborci Donald Cook. Potom se to ještě jednou opakovalo. Takže ano, je to možné a tento systém mimochodem, na něj přístojí fronty zahraničních zákazníků ruských zbrojovek, z čehož vyplývá, že jestliže to rusové prodávají, tak už mají zase něco pokročilejšího. A pokročil bych teda já <laughs> k té jejich technice. Eh, na přelomu 80. a 90. let se Rusové dostali technologicky do skluzu. Oni měli problém hlavně v oboru elektroniky a důvod byl jednoduchý. Eh, Leonid Brežněv a jemu podobní staří pitomci, když se tak vyjádřím, já z toho člověka skutečně jsem nikdy neměl <laughs> rád, přestože mě všichni obvinují, jak, jaký jsem milovník Sovětského svazu a ruský agent a politruk a tak dále, nevím co všechno. No, <laughs> jo, jste tu v dobré společnosti. Brežněv, Brežněv je pro mě skutečně symbolem nepřítele, protože na nás poslal sovětskou armádu v roce 68. Já si to dobře pamatuju. Takže díky eh, tomuto intelektuálovi, který prohlásil, že počítače jsou prostě americký nesmysl a podobně, tak Rusko zaostávalo především v oblasti elektroniky a výpočetní techniky. To se jim podařilo v podstatě eh, vyrovnat. Takže oni dneska mají konkurence schopné, možná dokonce i v některých oborech o něco, a říkám o něco, ten náskok je vždycky velmi relativní, eh, mohou být o něco lepší. Eh, zdůraznil bych, že vlastně ty různé závody typu, kdo má co lepší momentálně, to se může zítra změnit na základ nějakého objevu nebo dobrého výrobku. Obecně můžeme říct, že ruská armáda ale se stále vyrovnává se skluzem. Když si vezmeme i ty letouny SU-34, SU-35, to jsou vlastně modernizované verze těžkého stíhacího letounu SU-27, který existoval už před rokem 1990. Je to špičkový letoun bez zesporu, ale nicméně ta koncepce už dneska zastarává, ale na druhé straně o oni na západě na tom nejsou o mnoho lépe. Když se podíváme na letouny F-15, F-16, F-18, to jsou všechno letadla, která se vlastně začala konstruovat po válce ve Větnamu v 70. letech, dostala se do výzbroje v 80. letech, to jsou 40 leté krámy, všechno. A ty, ty ruské typy nejsou o mnoho lepší. Takže ono je zde další problém, že velké armády, to znamená především teda americká nebo ruská, eh, mají velký problém s tím, že musí modernizovat velké množství výzbroje a rusové vlastně na tom svým způsobem vydělávají a v současné době mají nastartováno, i když, jak jsem říkal, pro letošní rok mají objednáno 15 letadel, hmm. takže mají nastartováno, že mohou mít technologicky moderní armádu. Ale mm, každopádně i to, co Rusové mají, jsou vlastně jenom modernizace starších typů, ale ty modernizace jim skutečně fungují, což je tedy příklad, řekněme, toho podvěsného systému elektronického boje chybiny. Ano, ale netřeba eh, je vidět, že by to byly nějaké zázraky. Eh, zítra mohou mít zase něco lepšího američané, což se jim třeba povedlo v 80. letech s takzvanými řízenými střelami z plochu nízkou dráhou letu, což jsou v podstatě obyčejná bezpilotní letadla, vybavená dříve jednodušším, dnes modernějším navigačním systémem. Vždycky může někdo nějakým způsobem získat dočasnou technologickou převahu hmm. a to, to je prostě ob, obecná realita, která je známá už od občanské války ve Spojených státech, kdy začal souboj mezi dělem a pancířem u válečného loďstva. Neustále rostla ráže a síla děl, neustále byl tlustší pancíř, až nakonec problém vyřešilo za druhé světové války letectvu. Aha, no, to som ani nevedel. No ale keď hovoríte o těch plochých eh, dráhách, strelách z drahou letu, tak ty teraz mají nějaké Rusy zaujímavé, že tam právě Eh, v boji s islamským štátom boli použité tieto strely a nejak sa tým Rusom podarilo značne predlžiť ich dráhu letu, dokonca ich nemali ani zachytiť nejaké protilietadlové systémy, čiže to malo byť niečo, čím akože tí Rusi teraz prekvapili zase raz tých, tých svojich súperov, že Eh, to ste asi zachytili, že teda takto boli nějak dobre na tom technologicky. Eh, Rusko v podstatě, když zjistilo, do jakého se dostalo technologického marazmu na přelomu těch 80. 90. let, tak začalo samozřejmě urychleně, urychleně pracovat na moderních projektech. Oni mají těch řízených střel s plochou dráhou letu řadu typů, mají námořní verze, mají letecké verze, dokonce mají pozemní verze, což nemají ani američané. Hmm. Většinou ty ruské typy mývaly menší dolet, protože jako dlouhodobě mělo Rusko problémy s proudovými motory, s jejich hospodárností a životností. To se jim v poslední době relativně daří řešit, i když ne úplně, ale nicméně ten technologický pokrok je vidět a prostě se jim zadařilo, že udělali tak dobrý typ, že jako může být hůře zjistitelný radary, ono to taky může být tím, že ten ty prostě letí 50 metrů nad zemi hej, a kopíruje hej, terén. kopíruje, ano, terén. No, pojďme ne teraz na tu otázku, lebo už se nám pomaly je blíží záver toho, toho natiahnutého času, tej predlžovky, pre, kterou jsme si dali, uh, toho predlženia. No, otázka, my to tu, pán Koler, už jsme riešili v několika otázkách, uh, eh, niekoľkých reláciách, jednu vážnou otázku a doteraz, priznávam se, doteraz nikto, a to už je skutočne, fú, dlhá doba. Nikto nevedel presne odpovedať na otázku, keď, keď nechcete dať úplne jednoduchú blbú odpoveď, <laughs> a, tak keď to, seriózne sa nad tým zamyslíte, nikto doteraz nevedel dať jednoznačnú odpoveď na to, presvedčivú. Čo sa to tej Merkelovej stalo, že tu nedávno prostě otvorila náruč a povedala sírským, prevážne sírským utečencom, ale nie len im, že inými slovami, poďte sem ku nám do Európy, máte tu náruč otvorenú a a skutočne potom aj naplňala toto svoje posolstvo, ktoré smerom k ním vyslala. Trvala na tom, aby tu prostě sa porušovali eh, pravidlá šengenského priestoru, ktoré tu boli, ktoré tu boli prostě prijaté. Tí, ako povedzme Maďari, vy alebo my, alebo podobné krajiny, ktoré trvali na dodržiavaní dohod, zmluv, tak zrazu boli prostě tie zlé, které stávají múry, ploty. Čiže zkrátka dobré, nechápu ľudia a celkom otvorene, nechápem to ani já, čo sa stalo e, predstaviteľke Nemecka jako najsilnejšej európskej krajiny, která z neuveriteľných, ne, ne, neskutočných dôvodov prostě vyslala takéto posolstvo, na kterého dôsledky všetci dodnes doplácame. Vy poznáte odpověď na to, proč toto urobila? No, podle mého názoru se opět jedná o Spojené státy. Já bych připomněl, že vyšla, už je to pomalu dva roky, v Německu knížka, která se jmenuje Die Deutsche Karte. Napsal to e, německý generál a ve výslužbě a šéf rozvědky, už dneska opravdu starý pán, jmenuje se Komosa. A tam popisuje, že od roku 1945 každý německý kancléř nebo reprezentant vlády, on v 45. ještě neměli znova kancléře, musí podepisovat takovou smlouvu ve Spojených státech, kde vlastně celou německou politiku, dokonce i včetně školství, slibuje podřídit americkým zájmům. Takže e, Německo je totální americkou kolonií. Eh, paní Merkelová je případ sám o sobě. Když se na ní podíváme, tak ona je dcerou západu německého pastora, a německé nějaké politické pracovnice, ten západu německý pastor emigroval ze západního Německa do východního, někdy, já nevím, v 70. letech, což je tedy naprostý unikát, patrně to byl agent štázy. A hmm. Soudružka Merkelová byla vlastně celoživotní politickou pracovnicí až do roku 1990, do rozpadu Německa. Říkalo se o ní, že to byla vědecká pracovnice, není to pravda. Ona byla propagandistkou na vědeckém pracovišti a po devíti letech, opakuju, devíti letech, habilitovala a získala tedy vysokoškolský diplom prací Život za socialismus. Po nebo už před vlastně obratem v 90. letech se dala dohromady vlastně s křesťany a stala se blížší spolupracovníci kancléře Kola a dalších a samozřejmě, aby teda se jí nepřipomínala minulost, tak o to byla aktivnější eh, na opačnou stranu. Je velmi pravděpodobné, že Merkelová, která absolvovala řadu školení v Sovětském svaze, eh, byla rovněž agentkou štázy. A podle mého názoru to je přesně to, čím ji drží Spojené státy pod krkem. Ono to možná bude ještě víc, protože štázy podporovala, že o terorismus tam se cvičili různí šakalové a podobní a tak dále. V Německu to byla země, která vlastně ten především arabský terorismus podporovala nejvíc. Takže já jsem toho názoru, že Spojené státy drží bývalou soudružku Merkelovou pěkně pod krkem, zároveň jí mávají před nosem s koloniální smlouvou, kterou musela podepsat za německou stranu. No a navíc paní kancléřka jako bývalá socialistka má velmi blízko k do značné míry socialistickému vedení Evropské unie typu Mogheriniových a podobných. Když se podíváte na ty eurokomisaře, tak většina z nich jsou bývalí neomarxisté a socialisté Liberté a podobně. Jednu z výjimek je teda známý šéf jejich Juncker, údajný tedy opilec první třídy. Mm. Jo, takže t, vlastně vedení Evropské unie se skládá z, přes dávných socialistů a takových podivných křesťanů typu Junckera. Ty teda samozřejmě mají navíc tu deformaci, že vidí svět eh, růžovými brýlemi 60. let, kdy teda všichni měli být bratři a všichni se měli mít rádi a všichni oslovali multikulturalismus. Takže u Merkelové je to podle mého názoru kombinace smlouvy, eh, její minulosti využívané jako nátlakový prostředek a zároveň řekl bych to takové té socialistické, socialisticko-eurodeformace, takže ona byla ochotná eh, v podstatě udělat to, že do značné míry se pokouší zničit Německo vlastně mm, tím, co bychom nazvali sociálně, já tomu nazývám etnicko-sociálním inženýrstvím, s cílem rasově předělat Evropu. A musíme si uvědomit, že Německo je ekonomicky nejsilnější země Evropy a pokud se podaří zničit Německo, tak to půjde, půjde jak do Mexkaret. Jenom bych doplnil, že Merkelová má za pár dní přiletět do naší republiky a má tady mít nějaké v podstatě tajné rozhovory se Sobotkou, a nemá se jednat o migraci. Já se velmi obávám, že Merkelová tady přijde předat instrukce, jak to má vypadat po vypuknutí války na východě. Prece si neodpustím. Na záver už budeme končit, ale jednu naivnou otázku. Ak by aj bola pravda, čo hovoríte, že ju držia Keby to bol chlap, tak poviem, že niekde inde, ale ide o ženu, tak pod krkom. Ale vypadá mi ste jak chlap. <laughs> ste teraz dali. <laughs> jo, ešte Každému, dobre, co mu patrí. Ešte dobre, že je toľko veľa hodín, že nás už nikto nepočúva. A, a držia ju pod, pod krkom, Spojené štáty hovoríte. Tak teraz tá naivná otázka spočíva v tomto, že a prečo by to Spojené štáty robili? No, protože pro ně je samozřejmě výhodné za prvé, zapojit Evropu aktivně do války proti Rusku a za druhé Evropu oslabit přílivem těch migrantů, ekonomický oslabit, protože posílí svoji pozici z hlediska vyjednávání o smlouvě TTIP, která má Spojené státy ekonomicky zachránit. Na účet samozřejmě Evropy. A jak to posilní? Jednoduše, když se podíváte na smlouvu TTIP, tak Američan, pro Američany se jedná především o vývoz zemědělské produkce které mají přebytek, třeba oni vyváželi kdysi miliony tun e, obilí, především do Ruska, dneska Rusko obilí vyváží, takže oni to někde musí udat a samozřejmě to nebudou přece demokraticky a láskyplně dávat nějakým černochům zadarmo, tak to raději budou prodávat do Evropy a smlouva TTIP je tím, že preferuje geneticky modifikované potraviny, především obilniny, na které mají patent zase hlavně americké firmy, konkrétně Monsanto, no tak eh, se jim bude dařit zničit evropské zemědělství a místo produkce evropského zemědělství prodávat do Evropy produkci vlastních eh, geneticky modifikovaných svinstev. Tím mají za prvé zajištěný zisk a za druhý geneticky modifikovaná svinstva jsou nezdravá. Takže to, to, je, to je velmi důležité a tím pádem pádem oni na základě tohoto zisku se dostávají do pozice, že si ji zlepší proti, Evro, proti Evropě a budou mít kolonii, kterou budou moci zásobovat. A pak je zde další fakt, že vlastně ekonomické a právní vztahy se nemají řešit vlastně ve vztahu firma-firma nebo stát-stát, ale vlastně se oni prosazují systém, kdy, kdy může soukromá americká firma napadnout nějaký stát v Evropě a doslova ho donutit, aby jí platil nějaké pohledávky za to, co udělala v tom státě nějaká firma a podobně. Takže tato smlouva je nebezpečná za prvé z hlediska zemědělství a výživy a za druhé z hlediska práva, které bude jednoznačně na straně Spojených států. Ano, to jsou ty rozhodce sudcovské doložky alebo sudcovské, tak, tak, tak. o ktorých tam je reč a o ktoré ešte sa teraz stále, o ktorých sa jedná, ale ja, ja som sa skôr pýtal na to, viete, že ako, že tomuto celkom nerozumiem, že ako pomôže oslabenie Európy cez migrantov prijatiu TTIP? Je tam nějaká, nějaký súvis? To jsme přesně u toho, že když bude Evropa oslabená, tak začne volat po americké pomoci. O tom to je protože konkurent, my si musíme uvědomit, že Evropa je papírově americký vojenský spojenec, ale ekonomicky je to konkurent. A pokud chcete získat převahu nad konkurentem, tak je jedna z nejlepších cest to oslabit. A jestliže při, přicpete miliony migrantů, z nich většina nebude pracovat a bude se na nich hroutit sociální systém, Eh, tito lidé zároveň budou zvyšovat eh, politice eh, riziko bezpečnostní, což povede k nákladům na posilování armád a policií v Evropě. Případně budou vyvolávat problémy, tak to Evropu destabilizuje bezpečnostně, tím pádem politicky a to se vždy projeví na zhoršení ekonomické situace. A zhoršení ekonomické situace v Evropě je přesně to, co Amerika potřebuje. No, u nás na Slovensku sa hovorí, že v najlepšom treba prestať, tak teraz ideme e, túto e, starú pravdu uplatniť v praxi. <laughs> A ja sa s vami teda v tejto chvíli idem aj po tomto predlžení neplánovanom rozlúčiť, ale tuto mám hneď od dvoch poslucháčov takú prozbu. Ja hneď sa ospravedlňujem zároveň aj všetkým, na ktorých maily nedošlo. Ospravedlňujem sa, ale mám tu od Jána a od Zuzany dva maily podobného charakteru, ktoré teda chcú, aby som prečítal v závere a obidva sa týkajú toho, že či by sme vás ešte niekedy v dohľadnej dobe mohli počuť opäť v rádiu, tak mohli? Som za. No, výborne. Tak <laughs> vidíte, pán Koler je za to znamená, že ja si myslím, že z neho spravíme pravidelného hostia týchto relácií našich. On to ešte nevie, ale už som mu to teraz nadhodil. No, tak, <laughs> tak, politických. Takže ďakujem vám pekne za túto úvodnú pilotnú reláciu. A teda teším sa na ďalšie relácie pod hlavičkou Rádia Slobodný vysielač. E, majte sa pekne do počutia, no za vás čas vám hlavne veľmi pekne ďakujem a, a takisto aj za Já informácie. Jsem byl potěšen, poctěn a všem bych skázal, vážení, držte se odkazu generála Štefánika generála Štefánika Slovenského. Tak. Ďakujeme veľmi pekne aj za toto posledné prianie. Majte sa pekne do počutia. To bol teda, vážení poslucháči, poprvýkrát, teda minimálne u mňa v relácii, e, človek, ktorého ste ešte u nás nemali možnosť počuť, ale vyzerá to tak, že do budúcna ho budeme počúvať, čo nás samozrejme teší. Analytik, diplomat, podplukovník v zálohe Martin Koller, ktorého mnohé názory si môžete dnes okrem iných prečítať napríklad na portáli parlamentní listy. Uh, Eh, ďakujeme za všetko, čo tu dnes povedal za čas a samozrejme ďakujem aj vám, vážení posluchači, že ste až do tejto neskorej 23. hodiny s nami ostali. Ďakujem za množstva mailov, telefonátov a odnesieme si ich alebo presunieme do ďalšej relácie, ktorá verím bude v dohľadnej dobe. No a rozlučíme sa pesničkou, ktorú nám vybral Pepe, človek, ktorý u nás robí relácie. Je to pesnička opäť ruská a volá sa, že Amerika. Pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. America, я бы довольно глупо известнее Колумба, как первооткрывательница рта. Америка, Америка, вселенский отморозок, кровавый нефтегаза паразит. Но по оптимистическим прогнозам не скоро астероид прилетит Падает мир в истерику А раз такое дело Колумб, закрой Америку Она нам надоела Падает мир в истерику Раз такое Закрой Америку, она нам надоела. Америка. Бикини из курортов и круизов И в топике из натовской брони Американцы новый мутят кризис Когда у них критические дни Америка могилу миру роет Но и сама слопочет параган И если промахнется астероид Тогда ее размажет такое дело امريكا